mushor sam mushorsam ketu eben aluliak samara nem ayan lot. In other words, if you are 12 years old or younger, you should be in school and not listening to this radio show. You're not dumb enough to actually try it. No, you're right. Üdvözöljük a hallgatókat a Mindenki Joga 2012. március 19-i adásában. Az, els, az a műsor első órája magyarul fog hallatszani, utána pedig JD folytatja angolul. This this, Radio Clash on Pirate Satellite Március másodika és negyedike között tartotta az ELTE e Társadalomtudományi Kara a negyedik dokumentum fesztiválját a Toldi moziban. Vasárnap, március 4-én a fesztiválon bemutattak egy filmet, melynek neve, címe Két világ között, amely a Bicskei menekült tábor lakóinak életéről szól. A film apropóján, a film után ö, egy beszélgetést tartottak a moziban a magyarországi menekült ügyi helyzetről, illetve a menekültek befogadásáról. A, most ezt a beszélgetést hallhatjuk, a beszélgetés résztvevői Haraszti Katalin, az alapvető jogok biztosan hivatalának főosztályvezető helyettese, Sík Endre, a, az ELTE szociológusa, Nagy Boldozsár, nemzetközi jogász, Ambrus Ágnes jogtanácsos, a UNHCR magyarországi tevékenységének vezetője és James Peter Magyarországon élő menekült. Körülbelül egy óra múlva pedig eh, JD fogja a műsort folytatni angol nyelven. Akkor bemutatom az asztalnál ülőket, addig mindenki meg fogja találni a helyét. Itt jobb oldalról kezdem, úgyis többnyire itt ülnek a hölgyek. Szóval rögtön mellettem Ambrus Ágnes, az UNHCR, ott a háttérben látható a logójuk, szóval az UNHCR jogtanácsosa mellette ül Haraszti Katalin, aki az alapvető jogok biztosa hivatalának főosztályvezető helyettese, mellette ül Nagy Boldizsár, aki nemzetközi jogász, mellette, mellette ül, aki most nekünk tolmácsolni fog segíteni, és bocsánat, igen, Szabordi Csandrea, és mellette pedig James Peter, üdvözlünk, üdvözöljük Önt is, akinek segíteni fog megérteni a beszélgetést, és végül Sikendre szociológus zárja a sort. Szóval sokan vagyunk, de igyekszünk tömörek lenni, de hát ti is sokan vagytok, ami nagyon jó hír. Úgyhogy rögtön az elején mondom, hogy, hogy bárkinek kérdése volna, nyugodtan jelezze, akár rögtön az elején is, de mi elkezdünk beszélgetni, tehát hogy a, amikor csak a kérdés felmerül, nyugodtan, hogy egy kicsit interaktív legyen a dolog. Ha már ennyi érdeklődő van, gondolom sok kérdés is van a levegőben, de azért elkezdem valamivel méghozzá egy idézettel. Boldizsár több tanulmányt is írt. És az egyik tanulmány összefoglalójának szinte az első mondata a következő, alkot egy, mármint a tanulmány, alkot egy konzisztens rendszert arra vonatkozóan, hogy miképpen lehet érvelni a menekülteknek nyújtandó védelem mellett. Azért emeltem ki ezt a mondatot, mert szerintem amellett, hogy utána nyilván tárgyalja ezt a témát, engem meglepett, hogy, hogy komolyan arra kell fordítani energiát és tanulmányt, hogy a védelem melletti érvelést valahogy az ember formába öntse. Szóval erre miért van szükség? És ott a mikrofon rögtön ön előtt. Köszönöm, köszönöm szépen kedves kérdését, köszönöm az egybegyűlteket. Erre azért van szükség, mert a, um, úgy tűnik, hogy elfelejtettük azt, amit 1950-ben még tudtunk. Ugye a Genfi menekültügyi egyezményt 1950-ben fogalmazzák, és akkor még nagyon elevenen él mind a világháborúnak, mind a világháborút megelőző fasiszta üdözésnek az emléke. Tehát tudják, hogy miért kell ezeket az embereket védeni. Ha azonban akár az Európai Unió, akár a magyar jogalkotó tevékenységét megfigyeli az elmúlt tíz évben mondjuk, akkor azt tapasztalja, hogy ez a jogi kötelezettség ez ott lebeg a magas égben, a Genfi Egyezmény. A Genfi Egyezmény miatt muszáj ezt csinálni. De hogy a Genfi miért írtuk, azt mindenki elfejti. Tehát én azt szerettem volna elérni, hogy amikor a magyar parlamentben a képviselők arról beszélnek, hogy hogy változtatják meg a menekültügyi törvényt, vagy hogy írják újra, akkor gondolják végig, hogy miért is akarunk mi védelmet nyújtani ezeknek az embereknek. Aki ezt a filmet látta, az körülbelül elgondolja, hogy ennek nem szabadna kérdésnek lennie. Hogy ennek magától értetődőnek kellene lennie, Ugyanakkor én azt abszolút elfogadom, hogy különböző utakon lehet eljutni arra a következtetésre, hogy nekünk, akik ezt megtehetjük, védelmet kell nyújtanunk a menekülteknek. Tehát, hogyha rövid választ akar, és a tekintetében azt látom, hogy azt szeretne, akkor az a válaszom, hogy azért, mert a jog az csak valami mélyebbről, mélyebben támaszkodhat, valamire támaszkodnia kell, és ez a mélyebb, ez a mélyebben fekvő, ez kell legyen az a politikai, erkölcsi, haszonelvi érvelés, amiből a jog kilő. Jó, de még ne tegye le, mert vissza szeretnék kérdezni, mert rövid válasz persze, de visszakérdezni azért jó rá. Szóval, hogy, hogy amit mond, hogy a jog és az annál mélyebb érvelés azért az nagyon fontos. És ön szerint mi az a hangsúly, ami elveszett? Tehát a, pont a segítségnyújtás célja veszett el? Tehát maradt a száraz jog, és azt ki lehet játszani? Vagy szóval az alapelvek vesztek el? És ha igen, akkor mi az az alapelv, ami elveszett? Hát az én bátortalan próbálkozásom abban állt, hogy tíz érvet sorolok föl, tehát nem egyetlen egy érvet, nem azt gondolom, hogy van egy végső érv, ami miatt a menekülteket védeni kell. Azt gondolom, hogy ez személyes választás, azon múlik, hogy ki hogy értelmezést látja a világot. Tehát természetesen a, az egyetemes egalitárius érvelésből indulok ki, amely körülbelül annyit mond, hogy mi valamennyien emberek vagyunk, aki az emberek közösségéhez tartozik, az egy közösséghez tartozik, ha egy közösség valamely tagját sérelem éri, akkor a közösségnek más tagjainak, és sérelmet szenvedett tagnak segítenie kell. Ugye ez az emberi jogok alapvető motivációja, minden ember egyenlő méltósággal születik, és egyenlőnek születik, ebből fakadóan, hogyha ezt valahol csorbítják, akkor mindannyiunk kötelezettsége. De elfogadom, és tudomásul veszem, hogy mondjuk a szomáliai helyzettel, vagy az elefántcsontparti helyzettel, a hetedik kerületben élők, vagy a harmadik kerületben élők nem feltétlenül azonosulnak. Tehát azt mondom, hogy lehet érvelni a mellett, ahogy a magyar menekülti története, a modern története kezdődött 87, 88, 89-ben, hogy közülünk egyet bántanak. Közülünk egyet. És akkor itt abban a kontextusban az a másik magyar volt, a vallási üldöztetés elszenvedő körében az lesz, hogy egy másik bahai hívőt vádolnak, vagy, vagy tesznek üldözésnek, tehát valami módon egy szűkebb közösségre támaszkodik. És így mennek tovább az évek, most nem megkímélem önöket attól, hogy mind a tizet elmondjam, az a lényeg, hogy ebből hat a saját identitásunkra épül. Annak a konstrukciójához járul hozzá. Elmondom a legbonyolultabbat, jó? A legbonyolultabb az a történelem, mint bank típusú érv. Ez arról szól, hogy ha mi elődeink, mondjuk 1956-ban vagy 48-ban, arra kényszerültek, hogy meneküljenek, akkor tulajdonképpen más nemzetektől egyfajta jóindulatú hitelt vettek föl. Igénybe vették azt, hogy őket befogadták. Ha mi most az afgánokat, a szomáliaiakat, a libériaiakat befogadjuk, akkor azt fizetjük vissza a történelembe, a történelemnek, mint egy bankba, amit a mi elődeink vettek föl 20-40-60 évvel ezelőtt, és ezáltal hozzuk létre a kontinuitást az elődeinkkel, ezáltal azonosulunk az elődeinkkel. Ez egy a tíz lehetséges évből. Endre, a kicsit a hátteréről a dolognak szeretnék tudni, mert Boldizsár is pedzegette, hogy nem biztos, hogy a harmadik vagy akár a hetedik kerületben az elefántcsontparti kérdésekkel foglalkoznak az emberek. Szóval, hogyha a szociológiai felmérések tükrében vizsgálom ezt a kérdést, akkor az elmúlt években tapasztalható bármilyen elmozdulás? Most nyilván, hogy a lehet, hogy szélsőséges, amit mondok, de mondjuk a párt preferenciák aktuális állásából szerintem le lehet vonni bizonyos következtetéseket, hogy hogy állunk tolerancia tükrében, az nem túl jó előjel, de azért érdekel, hogy az erre vonatkozó, kifejezetten erre vonatkozó kutatás is ezt mutatja el. Értem a célzást, de mielőtt erre válaszolnék röviden, először hagyj válaszoljak Vizsának, illetve maga használta azt a fogalmat, hogy ugye száraz a jobb. Most én szerintem ez úgy működik, hogy először a jog az nedves. Azt úgy kell elképzelni, hogy először komolyan gondolják azt a jogalkotók, hogy miért akarnak ők valamit csinálni. De a dolog természeténél fogva egy idő után kiszárad a jog, mert hogy ugye elkezdik alkalmazni, jönnek a jog, unalmas jogászok, és azokat mindenféle e, technikai dolgokat csinálnak. Egy után normális ember már ezzel nem tud foglalkozni, csak a profi. Na már most visszanedvesíteni a jogot nem nagyon lehet. Szóval én mindig is szkeptikusan néztem a, a Boldizsát komoly erőfeszítését a 90-es évek közepe óta, amikor először csináltunk migrációs politikát Magyarországnak, tartott egy fél évig összem. Ő akkor is ezeket az éveket nagyon szépen elősorolgatta, csak éppen ez a fajta visszanedvesítése a jognak az, az így, így, erről az oldalról nem megy. Önkéntesek részéről, aktivisták részéről, néha tudósok részéről, esetleg, de leginkább az élet részéről. Vissza fog az nedvesedni, ha kell. Másban nem lehet hívni. Ez volt a adaléka vitához. A kérdésére valami unalmasat is mondjak, igen, az, a kuta, az, összes olyan kutatás, amiket főleg nálunk Simonovics Boris csinált az utóbbi időben, az azt mutatja, hogy egyfelől, hogyha idősorosan nézzük, akkor ugye egy ideig nőtt Magyarországon a rendszerváltás után az intolerancia mindenféle formája, és aztán egy ide, idő után ez meglehetősen stabil, és nemzetközi összehasonlításokban meg magas illetve amit a bori kutatási mutatják, hogy a diszkriminációban is megnyilvánul, tehát nem csak a fejekben lévő e, értékrendnek ezek a sajátosságai, hanem a mindennapi életben való viselkedésben is ez megjelenik. Hogy ez most politikai által indukált, én nem hiszem. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy ez egy velünk élő adottság, amit rövid távon el kell fogadni, hosszabb távon esetleg lehet megint csak nedvesíteni, de azért ezzel kapcsolatban óvatosságra intek, hogyha rövid távon azt hiszik, hogy ezzel meg tudunk küzdeni az önbecsapás lenne. viszont a politika rontani tud rajta. Tehát javítani nem tud rajta, javítani elben az iskolázat növekedése tud hosszú távon javítani rajta, szintén nem tudjuk, hogy miért, csak az adataink azt mutatják, hogy az iskolai végzettség növekedésével csökken az intolerancia mértéke, de nem tudjuk miért. De a politika rontani rövid távon is tud rajta. Mhm. Ágnes, az önök honlapján olvastam számomra megdöbbentő számokat, de aki ezzel foglalkozik, annak biztosan nem az, hogy nagyjából milyen arányban kapnak, kapnak letelepedési engedélyt mondjuk azok, akik az országból érkeznek, és ilyen elenyésző százalék, tehát az ideérkezők nagyon-nagyon pici része. Ennek mi az oka, vagy mi, a, mi az nagy számú elutasítás oka? Hát én nem azt mondanám, hogy letelepedési engedélyt, hanem egy lehetőséget arra, hogy itt maradjanak, mert ez a jog terminológiában mást jelent a, a letelepedés. Tehát azok, akik azt mondják magukról, hogy ők menekültek, és ezen az alapon szeretnének itt maradni az országban, valóban egy olyan 10%-os arányban tudnak ezen a jogcímen itt maradni Magyarországon, és ennek többféle oka van tulajdonképpen, hogy miért ennyi, ez miért ilyen kicsi százalékról beszélünk. Egyébként, hogyha ha megnézzük a, a, az európai statisztikákat, tehát ott is nagyon sokszor hasonló az arány. Igen, ez nem egy Magyarország Igen. specifikus dolog. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy nem csak azok kérnek ilyen alapon maradási lehetőséget, akik valóban menekültek, hanem mások is megpróbálják, esetleg gazdasági migránsok is és ők nem felelnek meg a Genfi Egyezménynek, tehát nem tudják bebizonyítani, hogy üldözés veszélye fenyegette őket, ez az üldözés esetleg politikai és olyan okokból fenyegette, ami a Genfi Egyezményben van. Másrészt pedig azért is olyan alacsony ez a szám, mert hogy tulajdonképpen, hogy mondjam, meglehetősen megszorító a, a, a jogértelmezés. Tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon-nagyon alaposan megnézik, hogy ki kap ilyen módon lehetőséget, és hát azt is el kell mondani, hogy ugye itt több védelmi forma létezik, nem csak menekültként maradhat itt, hanem úgynevezett kiegészítő védelem, védelmet is kaphat, és hát azt látjuk, hogy, hogy elég sokan szorulnak abba a kategóriába, tehát nem feltétlenül menekültként maradnak itt. Bocsánat, de a jog az azért annyira megszorító, hogy elérje, hogy ne maradjanak sokan? <laughs> Igen, ez egy nagyon jó az az igazság, hogy nem feltétlenül a joga megszorító, tehát a, én inkább azt mondanám, hogy a jog elképesztően bonyolult. Tehát egy olyan rendszer jött létre a különböző kategóriákkal itt Európában, roppant szofisztikált, többféle, háromféle védelmi forma létezik, ehhez különböző jogok társulnak, borzasztó nehéz megérteni, hogy ki miért kerül melyik kategóriába, tulajdonképpen még a jog tehát a szakértőknek is. Nem beszélünk akkor azokról, akik esetleg írás, írni, olvasni nem tudnak. Ami valójában inkább megszorított, az, az, az a gyakorlat. Tehát ahogy, ahogy ezt a jogot értelmezi a gyakorlat. Boldizser szeretne reagálni. Két, két dolgot szeretnék mondani. A, az egyik a Pandi szakmája a számokkal való játék, hogy valójában, ha megnézzük itt vannak előttem a 2009-es és 2010-es számok, nem a kérelmekhez kell az elismerést viszonyítani, hanem az érdemi döntéseket kell megnézni, ahol vagy elutasítottak, vagy elismertek. És akkor nagyon megváltoznak az arányok. Lényegében azt tapasztalhatjuk, hogy 2009-ben 1218 emberről mondták ki azt, hogy nem nincs szüksége nemzetközi védelemre, de ugyanabban az évben durván 400 emberről mondták ki, hogy védelemre van szüksége. 2010-ben összesen 647 ember kérelmét utasították el, miközben 250-it valamilyen védelmi fogban elismerték. A különbség a kérelmezők és az érdemi döntések között abból adódik, hogy nagyon sokan tovább mennek, hogy nem várják meg az eljárás végét. Ez egy, az, az absztraktabb kérdése pedig azt válaszolnám, hogy a probléma forrása az, hogy nincs reguláris bevándorlás Magyarországra a családegyesítésen kívül. Tehát nem lehet sem Magyarországra, sem Európába nem európai országból, vagy főleg nem OECD országból szabályosan bevándorol. Hiába folyamodik valaki egy munkavállalás engedély és bevándorlás engedély, nem kapja meg. Ergo két választása marad annak a 200 millió embernek, aki, aki mondjuk évente megszületik a fejlődő világban, vagy illegálisan jön, eleve nem fedi fel jelenlétét a fejlett országokban, ahová ment, vagy úgy csinál, mintha menekült lenne, mert akkor legalább néhány hónapig vagy bizonyos országokban évekig rendezett a helyzete, még hogyha nagyon megszorító is. Természetesen ez arra vezet, hogy az államok ezeket, akik valóban nem igazi menekültek, csak azért használják a menekültügyi eljárást, hogy egyáltalán ott maradhassanak, ezeket különösen nem kedvelik, és ezért szigorítanak. Tehát ez egy nagyon rossz, negatív spirál, ami létrejött. Még azért egy, egy zárójeles megjegyzésben nyitnék egy ablakot Európára, vagy hát az Európai Unióra, mert miközben ugye arról beszélünk folyamatosan, hogy, hogy az Európai Unióban a jogharmonizáció az egyik elsődrangú cél, és egy közös menedék térnek a létrehozása. Most ebben a pillanatban azt látjuk, hogy ha megnézzük azt, hogy egy iraki kérőnek milyen esélye van arra, hogy őt való, egy valódi, tehát egy tényleges menekültnek, milyen esélye van arra Görögországban, hogy elismerjék menekültnek, Magyarországon vagy Németországban, akkor azt látjuk, hogy borzasztó különböző ö, esélyeik vannak. Tehát, hogy ez a harmonizáció borzasztóan nem jött létre, és, és ugyanezt mondható el a csecsen menedékéről, és így tovább, és így tovább. De egyébként én azt olvasom, hogy most 2012-re lesz kész az Európai Unió új harmonizált menekültügyi rendszere. Jó, hát úgy látom, <laughs> úgy látom, hogy nem lesz kész. Kész lesz? Nem lesz kész? Én, én azt mondom, hogy kész lesz, mert ez egy teljesen önkényes dolog, hogy azt mondjuk el, hogy kész lesz, vagy nem lesz kész. Tehát, hogyha az Európai Unió azt mondja, hogy és ebben a pillanatban kész van, akkor kész lesz. Egy kicsit szeretnék azért így a magyar specifikumokra is rátérni. Tehát amiről beszéltünk, ezek igazából az uniót érintő kérdések. Most kifejezetten a magyar jogszabályokra, vagy a magyar gyakorlatra vonatkozóan, Katalin, az igaz, hogy úgy változott meg most a menekültekkel foglalkozó törvény, gondolom az a hivatalos, hogy menekültügyi törvény, bár nem vagyok benne százszerzelékig. Menedékjogi törvény, bocsánat. Az igaz, hogy úgy változott meg, hogy lehetővé teszi, hogy aki papírok nélkül, tehát a személyazonosságát nem igazolni tudóan érkezik az országba, 12 hónapig fogságban tartható? Hát ugye én alkotmányjogász vagyok, és az ombudsmani hivatal munkatársaként a jogérvényesülését vizsgálom. Előzetesen azt mondanám itt a Bandinak, aki azt mondta, hogy a jog száraz vagy nedves, hogy a menedékjog az egy élő jog, hiszen az alaptörvény is tartalmazza, és elődje az alkotmány is, sőt az Európai Unió alapjogi kartája is tar- tartalmazza a menedékjogot. E, igen, és e, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy én a, a gyakorló jogász, aki a terepen vizsgálom ezt a problémát, az egyik, amivel szembesülök, hogy egyáltalán kerül-e valaki abban a helyzetben, hogy menedékjogi kérelmet nyújtson be, mert ugye vagy nem kap vízumot, tehát az Európai Unióban tehát van egy lista, ahol azok az országok, ahol jellemzően menedékjogot kérnek annak az adott államnak a polgárai, nem is kapnak Kicsit közelebb a mikrofon. Ja, nem is kapnak vízumot, tehát be sem jutnak az unió területére, illetőleg van, aki eljut az unió határára, ez mondjuk Magyarország esetében az ukrán-magyar vagy a szerb-magyar határ, Kérdés, hogy benyújtja a menedékjogi kérelmét, ezt milyen nyelven teszi, mert mondjuk egy afgán, aki mondjuk pastú vagy dari nyelven beszél, egyáltalán nem biztos, hogy a magyar menekült szót ki tudja ejteni, vagy bármilyen nyelven. Másrészt pedig valóban főszabályként, aki menedékjogot kér és érdemi eljárásba utalják az ügyét, nem lehetne fogva tartani de ugye a külföldi nem nagyon ismeri a szofisztikált magyar jogot, és ezért nagyon gyakran már egy idegenrendészeti eljárásban, ahol őt ugye hatásértőként tartják eljárás alatt, jelenti azt be, hogy ő menedékjogot kér tulajdonképpen, és akkor valóban, ha ez az eljárás, két eljárás párhuzamosan folyik, akkor valóban akár 12 hónapig is őrizetben lehet a külföld, igen, ez így van. És erre van példa, hogy van, aki 12 hónapig ott is hogy vagy, vagy azért nem? hogy ne. sőt, én ugye hosszabb ideje dolgozom az ombudsmani hivatalban, én még Öncöl Katalin munkatársa voltam. amikor én elkezdtem dolgozni, ennek még csak nem is volt felső határa. Tehát ez egy tulajdonképpen egy ombudsman intézkedés eredménye lett, hogy ezt maximalizálta a jogalkotó, mert ez gyakorlatilag egy, egy végtelen tartalmú szabadságvesztés volt. Ennek az időtartama változott, ez a másfél év a bármennyihez képest mindenképpen, hogy úgy nyom, komoly vívmány vagy, vagy egy év, de, de kétségtelen, hogy ez egy nagyon hosszú idő, és főleg, ha az elmegy az ember ezeket a fogvatartási helyszíneket megnézni, akkor azért elég szomorú körülményekkel szembesül, nem is feltétlenül a tárgyi feltételek miatt, hanem ezek az emberek, akik nagyon, nagyon megviseltek, ezért az, egyrészt azért, amiért menekülniük kellett, hiszen ha kiki elgondolja, hogy a saját sorsában, hogy minek kellene ahhoz történnie vele, hogy útra keljen és elmenjen egy teljesen ismeretlen országba, ahol nem ismeri a nyelvet, nincsenek kapcsolatai, semmit sem tud arról a világról. talán, ugye itt láttuk a filmben, ez a grúz hölgy, aki a gyermekével jött, vagy a libanoniak, aki kisgyerekes család, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki a két-három gyerekét megfogja és elmenjen az idegenbe. Én azt gondolom, hogy ez eleve egy nagyon komoly megrázkodtatás. Továbbá ugye, amíg eljut idáig, akár embercsempészek segítségével, akár anélkül, az is egy komoly stressz. És ugye ezek után egy ilyen ember, aki bekerül egy ilyen hosszú fogvatartásba, aki tulajdonképpen börtönrezsimbe kerül, az, hogy úgy mondjam, az amúgy is traumatizált embernek egy még nagyobb trauma. De nem csak hogy trauma, hanem azért azon elgondolkodtam én is, ezt abszolút nem jogászi szempont, bár nyilván abból is lehet értelmezni, hogy hogy azért aki mondjuk akár csak 3, 4, 5, 6 hónapot csak, hát idézőjelben, börtönben, vagy fog, vagy fegyházban, vagy valamilyen zárt körülmények között kénytelen tölteni, az utána sokkal még rosszabb esélyekkel indul bármiben is, nem? Hát ez ugye bonyolult, amit láttunk, a Bicskei Menekültábor, ez egy nyitott intézmény. Ezek a külföldiek, akikről a filmet láttunk, ezek olyan külföldiek, akik menedékjogot kaptak, tehát elismerte őket a magyar hatóság menekültként, és egy integrációs folyamatban vettek részt a Bicskei menekültáborba, ahol nyelvet tanultak, és egyáltalán felkészítették őket a Magyarország életre amiben láttuk, hogy gyakorlatilag a még csak-csak megtanult magyarul, de az anyukája egyáltalán nem. Ugye azt is lehetett látni, hogy a táborlakók, ez az elefántcsontparti lány, a grúz anyuka és a nem tudom én honnan jött külföldi, akik a világ különféle sarkából verődtek össze, hogy szomáli jó-rosszul kommunikáltak egymással, tehát ugye maga a menekültábor az nem igazán alkalmas arra sem, hogy mondjuk az ember a magyar nyelvet megtanulja, mert egészen nem találkozik magyarokkal, vagy csak az ügyintézőkkel és a nyelvtanárokkal, Másrészt azt, azt is látni kell, hogy a menekültek is különféle háttérrel érkeznek. Találkoztam én már egyetemet végzett három nyelven beszélő fogorvossal, és találkoztam olyan írni, olvasni nem tudó pastúval, aki ugye Afganisztánból jött, vagy, vagy szomáliaiakkal, akik nem tudnak iskolába járni, mert hogy polgárháborúban is és egész egyszerűen nincs iskola, és írni, olvasni sem tudnak tanulni. Nyilván egy ilyen ember sokkal nehezebben tanul, hiszen a, az élet azt az életszakaszát, amit neki iskolába kellene tölteni és tanulni kellene, azt nem tanulással tölti, hanem dolgozik, vagy otthon van. Tehát, hogy ugye ezért még, még maga, aki egyébként át is jut ezen a sok szűrön és menekült státuszt kap, hát annak sem könnyám az életen. Hát ráadásul a bürokrácia aztán, hogy birkózik meg. Mielőtt Jamesnek adnánk a szót, még Ágnes szeretne mondani valamit. Én azt szeretném elmondani, hogy, hogy a, a legnehezebb a sorsuk talán a, a gyermekes családoknak és maguknak a gyerekeknek mert ebben a bizonyos fogvatartási rezsimben most gyermekes családokat is 30 napig fogva lehet tartani ami hát elég elképesztő kisgyerekeket fogva tartani, és nem olyan régen a Strasburgi Bíróságnak volt is egy ítélete, ahol 15 napos családos fogvatartásról mondta ki azt, hogy több egyezménynek nem felel meg. Nálunk lehet, 30 napig lehet, majd a 30 nap után elkerülnek Debrecenbe, egy táborba, majd hogyha elismerik őket, menekülnek, elkerülnek Bicskére. Na most a gyerekeknek ez a fajta vonszolása keresztbe kasul az országon, ez minden, csak nem a gyermek mindenek felett álló érdekének megfelelő bánásmód. Tehát ezek után mondjuk, kiszedni folyamatosan az iskolákból a gyerekeket, és odébb vinni, és, és az, aztán ezt követően megpróbálni integrálni tényleg nagyon nehéz. Erre visszatérünk még az integrációra, azért ez egy nagyon fontos kérdés, de most szeretném, hogyha James, hát beszélünk valamiről elméletben, és itt, vagy, itt van ön, aki a gyakorlatban is tudhatja. Szóval ön például mikor érkezett Magyarországra, honnan érkezett, és akkor mit tapasztalt egy, egy fogadó, nem tudom, fogadó légkört, vagy egész mást? in 2001. 2000, 2001-ben jöttem Magyarországra. Um, I didn't hát come legally. Magam sem legálisan érkeztem. Ill, papírok nélkül illegális módon jutottam be az országba. Mert mert a saját származási országunkban egyszerűen nem volt lehetőségem hivatalos útlevélhez jutni, nem, egyszerűen nem volt olyan hivatal, ami ezt kiadta. Andrea, egy kicsit közelebb tudod húzni a mikrofont, mert jelzik sokan, hogy nem hallják. Igen, tehát azt, azt mondja, hogy egyszerűen azért kellett neki illegálisan érkeznie, mert nem a saját országában nem volt olyan a helyzet, hogy útlevélhez juthatott volna. I was as, as usual, és amikor megérkeztem, akkor egy menekült táborba kerültem. És elkezdődött a menekültügyi eljárás. Nagyon hosszú ideig tartott. Összesen több mint hat éven keresztül tartott. I think there were a lot of issues that uh, make this uh, process go such far és azt hiszem, hogy több oka is van annak, hogy az én esetemben ez így elhúzódott. Néha azt kérték tőlem, vagy azt kérik más menekültektől, hogy a saját országukból szerezzenek be bizonyos igazolásokat, de erre nyilvánvalóan nem képesek, hiszen azért menekültek el onnan, mert, mert nem tudnak oda visszamenni egy papírért sorba állni. Yourself, we cannot, not just identify by speaking to the authorities, but by, by proving documents. Néha olyan módon kell magunkat azonosítani, olyan dokumentumokat kérnek tőlünk, amit egyszerűen nem tudunk beszerezni. És hogyha ezt nem tudjuk beadni a hatóságnak, akkor húzódik az ügyünk. Um, for me, the situation was complicated. Az én helyzetem még külön komplikált volt. Magam sem értettem, és nem láttam át, hogy tulajdonképpen milyen rendszerbe kerültem, és mi fog velem történni. Nem volt az egész menekültügyi rendszerről elég információm. Like, I never had an interview in my life. That was the first interview I had korábban soha életemben nem interjú voltak meg, itt Magyarországon kellett egy úgymond szakszóval menekültügyi interjún, egy meghallgatáson részt vennem, ez már önmagában furcsa volt és szokatlan. uh, he, she told me that the problem is hát, I didn't hát, um, present the case very well és egy alkalommal elutasították a kérelmemet, megkérdeztem az ügyintézőt, hogy miért, és azt mondta, hogy azért utasította el, mert nem valami túlságosan jól prezentáltam a helyzetemet, vagy nem valami jól adtam elő az indokaimat, hogy miért menekültem el otthonról. Um, és hát én hogyan is prezentálhattam volna jobban, hiszen azt sem tudtam, hogy hogyan kell elmondani, vagy hogy egyáltalán mit várnak tőlem, hogy mit mondjak. Um, And I understood that she told me some of the things she said rather than me, that it was not her, um, her duty to tell me how to present, the, uh, present my case. Amikor, amikor ezt eh, elmondtam neki, akkor azt mondta az ügyintéző, hogy hát az pedig nem az ő feladata, hogy engem felvilágosítson, nekem magamtól tudnom kellett volna, hogy pontosan hogyan és miképpen kell egy ügyet megfelelően prezentálni. Bocsánat, hogy beleszok, de hát pont erről beszéltünk eddig, hogy a jogot ki és hogyan alkalmazza. Azért egy kérdés csak fölmerül, hogy, hogy vannak benne irreális elvárások, tehát ezeken az irreális elvárásokon nem lehet változtatni. Mindjárt visszaadom a szót, James, nem ennyi volt, csak gondoltam, hogy ezen a ponton érdemes esetleg ezt az egy-két kérdést megvitatni. Ugye ez érdekes, hogy mi az, er, az irreális elvárás. Ugye a magyar jogalkotó a magyar gondolkodásmód szerint alkotja a jogszabályt és modellezi maga az eljárást. Én egyszer pastukkal találkoztam a debreceni menekültáborban. Nagyon érdekes volt, bementem a szobába, ahol ezek az Afganisztánból származó pastú férfiak voltak. Engem egy szék volt egy plét közepén, oda kiültettek, ők leültek körém a földre, egy tolmács volt velem, és elkezdtünk beszélgetni, ami tulajdonképpen kultúrák közötti párbeszéd volt, és számomra a legérdekesebb az volt, amikor ezek az írás tudatlan pastuk arról beszéltek nekem, hogy nekik mennyire sokkoló volt, hogy például egy nő az ügyintéző, akivel neki beszélnie kell, és el kell mondani, hogy vele mi történt, miért jött el. Egyrészt az ügyintéző miniszoknyát viselt, és egy számára frivolnak tűnő ruhát, hiszen tudni kell, hogy Afganisztánban a nők teljesen burkával lefüggönyözve járnak, és ők arról beszéltek nekem, hogy ő sose látott nőt a saját tag, családtagjain kívül, mert egyszerűen olyan a társadalom, hogy nem találkozik idegen nőkkel, és ez egy, éppen ezért bizonyos egy macsó társadalom, ott egy borzasztó illetlen dolog, hogy egy nőnek a problémáiról beszéljen, hiszen a férfi a probléma megoldó. Igen, csak pont azt gondolnám, hogy a menekült ügynek ezzel számolnia kell, hogy nem a magyar gondolkodással szembesül ezeken a találkozókon. Igen, de ugye az eljárás, van egy egységes eljárás, és nyilván, hogy a jogot ki alkalmazza, tehát ki az ügyintéző, aki ott... Az nagyon sokat számít. Az nagyon sokat számít. Tehát ugye gyakorlatilag ö, ö, van egy olyan humán része a dolognak, az eljárásnak, amit a jogalkotó nem tud belekalkulálni, hanem ez az a humán erőforrás, aki alkalmazza ezt a jogot, tehát az a köztisztviselő, hogy milyen, ez, ez már a humán oldala. Boldizsár szeretne az Ez, ez nagyon fontos tudni, hogy miért megy olyan nehezen egy ügy jó bemutatás, És legalább három szintje van, három oka van ennek. Az egyik, a, amit úgy hívjuk, hogy posztraumatikus stressz szindróma, amit még a vietnámi, Vietnámot megjárt katonáknál azonosítottak először, és azt jelenti, hogy aki egy súlyos traumát élt át, most nagyon egyszerűsítve mondom, az lényegében nem képes arra, hogy egy racionális, lineáris okozatiságot feltüntető módon mesélje, vagy nagyon gyakran nem képes arra, hogy így módon mesélje, ami történt vele, vagy egyáltalán nem emlékszik rá, mert annyira elnyomja, hogy ő maga sem emlékszik arra, ami történt vele. A másik, amire Katrin utalt, a kulturális különbségek, aki látta a filmet. Tehát a Bebe egy nagyon fontos mondatot mond, azt mondja, hogy az unokatestvérem. De hát persze nem az unokatestvérem, hanem a nő, a, a barátom. Csak úgy mondjuk, hogy unokatestvérem. Ahogy ugye Magyarországon is sok magyar mondja a barátja, hogy a testvérem. A, tehát a nyelvhasználat is nagyon nagy nehézség, a kultúrás különbségek és a nyelvhasználat is nagyon sok nehézséget okozhat. A harmadik pedig a tolmács hatalmas irodalma van annak, ha a tolmács nem tökéletes, akkor azt, aki ezt a logikát egyáltalán nem tudja követni, tudni a joglogikáját, a, az teljesen tévútra viszi. És akkor a tolmács vagy segíteni akar a kéremezőnek, vagy a hatóságnak, és a beszélgetés, a meghallgatás nem az lesz, aminek lennie kellett volna. Ágnes szeretne? Csak egy példát erre a tolmácsolósdira hogy egy meghallgatáson ültem benn, ahol egy afrikai kérelmező beszélt arról, hogy ő neki miért kellett és hogyan sikerült elmenekülnie, és azt mondta, hogy hogy, és akkor ö, többen is, hárman, négyen felültek a motorra, és a motorral vitték őket valahova, ahonnan aztán sikerült így észrevétlenül le lecsusszanni. És akkor az ügyintéző többször rákérdezett rajta, hogy de mégis hányan ültek ezen a motoron, és mondta, hogy hát négyen, öten. És ezzel egy ilyen teljesen egyértelmű helyzet állt elő, hogy akkor hazudik. Hát nincs olyan motor, amire öten lehet felülni, és utólag derült az ki, hogy bizony-bizony abban az afrikai dialektusban, vagy nem tudom, néhány országban az autót hívják motornak. Tehát ilyen, és el, és el is utasították a kérelmét. Ez az egész aztán már a bírósági eljárásban jött elő, de ugyanígy ültem benne egy bírósági meghallgatáson, ahol egy nigériai nő beszélt a, azért arról, hogy hogy jött el, és nagyon-nagyon izgalmas volt, hogy a, és ezt valaki már említette itt, hogy ezek a meghallgatási helyzetek, ezek nagyon sokszor meg nem tapasztalt helyzetek ezeknek az, e-, őszintén szóval még nekem is, tehát hogyha egy bíróság előtt kellene beszélnem, nyilván nem úgy beszélnék, mint hogy normálisan. És, és miközben mi a, a folyosón ezzel a kérelmezővel gond nélkül szépen beszélgettünk angolul, amikor a bíróságon elkezdte a bíró kérdezni őt, és visszaemlékezett és belehelyezkedett abba a régi helyzetbe, akkor a mondani való ilyen hatalmas blokkokban jött elő belőle, de olyan gyorsasággal, hogy a tolmács képtelen volt fordítani, ráadásul ebben a Pigeon Englishben, tehát nem, a, nem abban az angolban, amit mi ismerünk. És ott ültünk többen a tárgyalóteremben, így fogtuk a széknek a szélét, és próbáltuk összerakni négyen vagy öten, hogy mit mond. Mondtuk neki, hogy lassítson le, ó, mondatonként mondja mondja, de miután annyira fel, tehát olyan érzelmi állapotban volt, hogy képtelen volt tulajdonképpen kontrollálni, amit mondott, és itt megint ugyanoda jutottunk el, hogy most hihető, nem hihető, és miután a, a bírónak volt türelme ahhoz, hogy szépen, apránként bogozzuk ki a történetet, az derült ki, hogy egy teljesen más történetről van szó, mint ami a, a tehát pusztán azért, mert megértettük a végére, hogy miről beszélt, és mindenre valamiért a közigazgatási eljárásban nem volt türelme az ügyintézőnek. Csak egy szóra, és Ágnes kimondta a kulcsszót, amit szerettem volna, ez a szavahihetőség, the credibility. A legtöbb elutasítás azon alapszik, hogy nem hiszik el, amit a menekülő mond. Mert a legtöbb elismerő döntés is lényegében azon alapszik, hogy elismerik. Tehát ez egy igazi drámajáték a meghallgató és a menekülő között, ha a menekülő hitelesen tudja elmondani, ami szerinte vele történt, akkor elismerik menekülve. Ha a meghallgató logikája szerint hiteltelenül mondja el, akkor nem. De a kulturális különbség között miatt a hitelesség és a hiteltelenség teljesen másképp alakul. Mi azt mondjuk egymásnak, hogy hiszek neked, ha a szemedbe nézhetek. A moszlim asszony azt mondja, hogy nem szabad a szemedbe néznem. És itt, itt zárt meg a fut a beszélgetés. Bocsánat, Endre, csak egy kérdés, utána adom a szót Katalinnak is, és aztán megint james csak a Menedék Egyesületet vezette sokáig, ugye? Jó pár évig. Igen. Na és azért az, az Egyesület próbált segíteni ezen a téren, gondolom, a menekülteknek. Igen, ő volt a helyettesem, úgyhogy válaszoljon ő a kérdése. Én ugyanis elnökként ugyanúgy viselkedtem, hogy most ebben a beszélgetésben szociológusként. Én voltam az ellenpárt, majd mindjárt elmondom, hogy mennyiben gondolom én, hogy amit elhangzik, az egy abszurd drámának egy abszurd inter interpretálása. De, inkább... De ő válaszol jól. Jó. Jó, én csak azt akartam kérdezni alapvetően, hogy, a, hogy akkor, amikor még, vagy amikor még önök érintettek voltak az Egyesületben, akkor az Egyesület foglalkozott-e sok ilyen ügyel, és tudott-e egyébként segítséget adni? Tehát meg tudta-e értetni mondjuk a menekültekkel a meghallgatók logikáját? Olyan, én, én most is érintett vagyok, mint akkor egy bocsánat. egyszerű tag, és a, hát a, a Menedék Egyesület többek között azzal próbált hozzájárulni, ezeknek a szakadékoknak az áthidalásához, hogy tolmácsképzés szervezett. Pontosan azt tanította a tolmácsoknak, hogy miképp kell úgy azonosulni a kérelmezővel, hogy az ne, ne jelentsen pártosságot. Tehát, hogy a kérelmező nyelveként beszéljen, de annélkül, hogy bármit változtatna rajta. Illetve rengeteg képzést is csinálta a Menedék Egyesület maguknak, a menekülteknek, meg a kérelmezőknek, meg klubokat. Tehát számtalan módon próbálta a, a befogadó társadalom és a menekülők, illetve az elismert menekültek közötti érintkezési felületet nagyítani például gyermektáborokat szervezett, és így tovább. És most is ezzel foglalkozik, túl azon, hogy a nagyon konkrét eseteknél munkát keresett a menekültnek, tehát meg a tesco vagy valakit, hogy foglalkoztassa a raktárban, ott, ahol nem kellett a nyelv, szállást keresett, rábeszélt a szállásadót, hogy igenis adja ki 40 ezer forintért, hogy a filmben láthattuk, és így tovább. Közben érzem, hogyha van kérdés, jelezzék nyugodtan, mert ö, simán tudunk szót adni most még. Jó, ha egyenlőre nincsen. Akkor uh, James, mondja. Yeah, another thing I want to say, um, I want to set another example, like um, was at the time when I was refused the case. Um, the reason for refusal, uh, that was when I applied for letter recognition. I was working then. Uh, the reason was uh, my salary wasn't enough um, what I should earn as a, um, an applicant of letter pedis. and uh, so they have to check your house rent and, and feeding and everything. So, but then uh, didn't have information how much I could earn from, from my job. Okay, Egy másik példa arra, amikor uh, ő a gyakorlatban nem tudta, hogy mit várnak tőle, amikor letelepedési engedélyért folyamodott Magyarországon, akkor ő már dolgozott, de a hatóság véleménye szerint az ő fizetése nem volt elég ahhoz, hogy ő biztonságosan megéljen Magyarországon, és ezért nem adták meg neki a letelepedési engedélyt, holott ő nem tudta, hogy neki mennyi fizetést kellene igazolni, vagy egyáltalán milyen munkát vállaljon, hogyha eséllyel akar itt letelepedni. Tehát megint csak az információ hiány csapdájába esett. De James, ön is létrehozott egy egyesületet, ugye? A Mig Help egyesületet, és ez az egyesület tud segíteni azoknak, akik még, még az eljárás valamely fázisában vannak? Um, Igen, pontosan ilyesmivel foglalkozunk. Um, I also want to say before I continue that, you know, this is not totally the um, Like when I asked my administrator how much I should earn, um, he said it's not his duty to tell me how much I should earn from. De még, még mielőtt uh, folytatom, vagy elmondom, hogy mi mivel foglalkozunk, visszatérve a saját ügyemre, amikor rákérdeztem a letelepedési ügyintézőre, hogy mégis mennyi fizetést kellene igazolnom, akkor megint csak azt mondta, hogy hát ez meg nem az ő feladat, hogy engem felvilágosítson. Um, and, you know, I, you can't, I can't heap the blame on, on the authorities because um, there should be someone to give us this information. I'm, I'm sure it's not their duty to give us uh, the information, but in the system, in the whole procedure, there should be somebody to give this information to us. So I, I don't blame Hungarian authorities, and uh, um, that is why I formed, not, not just me, but uh, some people who are here, members of the, uh, uh, of the NGO. So, and I'm trying to give them as much information as I can because you know, I went through this for over six years and I, uh, I saw the reasons why I was uh, constantly refused and you know, what to do about it. Azt mondja, hogy nem akarja a magyar hatóságokat hibáztatni, de mégiscsak az derült ki a számára a legkülönbözőbb ügyintézések során hat éven keresztül, hogy mindig az információ hiány volt annak az oka, hogy az ő ügye még tovább húzódott, és pontosan ezt igyekszik most ő megoldani a, a saját kis civil szervezetével, hogy a sorstársait tájékoztassa és segítsen nekik. Katalin nagyon régóta szeretne reagálni. Bocsánat, én leszek az ördög ügyvédje itt az ügyintézők védelmében. Azt azért látni kell, hogy az az ügyintéző, aki ezzel a külföldivel találkozik, ő próbálja tényszerűsíteni, hogy mi történt ezzel a személlyel magyarul, próbálja tisztázni, hogy azok a körülmények, feltételek fennállnak-e, amit a jog előír arra, hogy ő menekül státuszt kaphasson. Na most ugye nagyon nehéz ennek az ügyintézőnek a helyzete, hiszen ha vannak iratok, és azok hiteles iratok, azok nyilván tényszerűen igazolnak dolgokat. Egyébként pedig a kérelmező szóbeli elmondására kell támaszkodni, ami ugye tartalmában gyakran változik, és bizony látni kell, hogy a sok valódi menekülő között olyanok is vannak, akik valójában gazdasági migránsok, ennek az az oka, hogy amint Boldizsár is mondta, hogy az Európai Unióba harmadik országbeli nagyon nehezen tud bejutni akár munkavállalóként. Mi is tudjuk, tapasztaljuk, hogy nagyon kevés a munkahely, és az Európai Unió is védi a saját munkaerőpiacát így módon is. Tehát ugye gyakorlatilag ezért van az, hogy az ügyintéző azt mondja, hogy nem az ő dolga, hogy felvilágosítsa, hiszen neki egyszerűen mind meg kell próbálni kiszűrni azokat az eseteket, amikor valaki nem mond igazat. Igen, hát ez nem könnyű, persze, nem, az ő helyzetük se könnyű, de Endre szeretett volna az előbb mondani valamit. Én csak alázatosan annyit szeretnék mondani, hogy én tényleg úgy gondolom, hogy ez igazi abszurd tragédia, és ez a beszélgetés is ezt jól megjeleníti. Ugye tragédia az azért, mert itt emberéletek múlnak azon, hogy egy bürokrata milyen döntést hoz, elégtelen információ mennyiségből félreértések alapján, rossz tolmácsolással, ne esetleg tudatosan, de leginkább ártatlanul, egyszerűen azért, mert neki munkaideje van, otthon várja a gyerek, ezer millió más gondja van, mint hogy azt a speciális problémát megoldja, amely probléma meg megoldhatatlan azokon az információkon alapot. Ez egy igazi abszurd dráma, tényleg nem felelős senki, és az, amit a James mondott, hogy igazából a hatóságok sem tehetnek, tehetők felelőssé, csak az információ hiány. De az információ hiány nem tehető felelőssé, mert az információ hiány az van, az egy űr, az egy, az egy, az egy káosz, azt nem lehet felelősíteni, megoldani se lehet. Egyébként önbecsapás. Ha azt hisszük, hogy akár az Egyesület, akár a jóindulatú hivatal, nem beszélve a száraz jogról, amelyik élő, hogy az majd megoldja az információ hiányt. Ez egy abszurd szituáció, amiben tragikus módon belekeverednek emberek, és ebből nem lehet jól kijönni. Az a baj kérdés van esetleg? Tényleg, mert lassan végezni fogunk, tehát most még lehet simán kérdezni. ha nincs, akkor nekem még van azért egy kör. Bocsánat, James mondja. Yeah, um, I completely agree that the administrators have a lot of uh, stress doing, doing their job. And I also agree that it's not their duty to tell me how much I should earn. I mean, that would be kind of compromise with their job. They, they shouldn't. But um, I think there should be uh, an office or someone responsible for, for saying those things. And I also know that if you didn't, it's, it's difficult to give the right information, uh, exact information, if you've not gone through the system. Um, azt mondja, hogy ő is egyetért Andrével, tehát ő is tudja, hogy az adminisztrátorok vagy az ügyintézők is nehéz helyzetben vannak, és nyilván nem mondhatnak el mindent, vagy bizonyos információkat nem tárhatnak föl, mert nyilván ez ellenkező lenne az ő munkakörükkel de az egész biztos, hogy valakinek viszont ezt a tájékoztatást meg kellene adnia, és, és pontosan ő, tehát James azért képes arra, hogy jobban tájékoztassa a sorstársait, mert ő már saját maga átment ezen az egész kálvárián. Tehát gyakorlati tapasztalatai vannak, hogy hol lehet elakadni, vagy milyen segítségre van szükség. And uh, recently I was called up by a Syrian person uh, who is seeking asylum in Hungary. Nemrégiben fölhívott telefonon egy szír menedékkérő. Um, he needed assistance, you know, about how to, uh, what to do because he doesn't know anything. Then he told me his suffering, uh, what he went through and everything. Um, but the way he said it to me, honestly, he presented like that, I, am sure he's going to be refused. But, you know, he, he went through hell in, in uh, Syria. Then I, I, uh, I told him, you know, one problem you will have is presentation of this, this case in a, in a good way. Um, and I, I, told him my experience and how he could present that. Another thing is, um, you know, uh, I am a bit careful so that I, am not seen as someone who's um, uh, trying to um, help them to stay in Hungary if they're not, if they, they are not um, if the tourists don't want them to stay. I mean, I don't know how to put this, but um, yeah, so I'm very careful Muszáj fordítani. Igen. Tehát azt uh, meséli, hogy fölhívta ez a szír menedékkérő, és telefonon elmondta neki, hogy mi ment keresztül Szíriában, és tényleg borzalmas volt a történet de James a saját tapasztalataiból tudta, hogy, hogy azért bizonyos dolgokra oda kell majd figyelni ennek a menedékkérőnek, amikor majd előadja a történetét az interjún, és igyekezett ebben tanácsokat adni neki. Noha azt is hozzátette, hogy saját maga is azért próbál olyan embereknek segíteni, vagy olyan módon segíteni, hogy ne lehessen őt azzal megvádolni, hogy olyas valakiknek segít esetleg itt Magyarországon maradni, akiknek mondjuk hát erre jog, jogszerű alapja nem lenne, tehát hogy nem akar ő semmiféle illegális dolgot elkövetni ezzel a tanácsadással. Még egy dolog szerintem nagyon fontos is, mert tényleg az időnk végét járjuk, hiszen önöknek mindjárt el kell szaladni 10 perc múlva. Azért még egy fontos dolog, tehát ugye beszéltünk arról, hogy hogyan jutnak ide, vagy milyen, milyen folyamatokon és milyen, nem tudom, prezentációkon kell átesnie annak, aki valahogy szeretne itt maradni az országban. Arról nem beszéltünk egyébként, hogy nem tudom, hogy arra például vannak-e kidolgozott rendszerek, hogy az ő gyerekeik, akik bekerülnek iskolába, hogy valamiféle megfelelő, nem tudom, felzárkóztató programot kapjanak, vagy arról, hogy, hogy nyomon követi-e valaki, hogy amikor kikerülnek mondjuk Bicskéről a szerencsésebbek, valamilyen, valamilyen azt hiszem három havi költőpénzzel, vagy valami ilyesmit olvastam, de lehet, hogy ez nem pontos, hogy utána, hogy hányan, hányan tudnak megmaradni egy lakásban, egy munkával, vagy hányan lesznek hajléktalanok, szóval, hogy, hogy utána mi van, miután mondjuk mindenki átesett mindenen sikerrel. Hát igen, ez egy, egyrészt a gyerekek. Ugye nem csak olyan gyerekek érkez, kerülnek a menedékjogi eljárásban, akik a szüleikkel vagy a családjukkal vannak, hanem kísérő nélküli kiskorúak, tehát 14 és 18 év közötti gyerekek, tehát kamasz gyerekek, akik vagy elszakadnak a családjuktól menekülés közben, vagy eleve hozzátartozók nélkül maradnak, és ezért kelnek útnak. Vannak olyanok is, akik mondjuk embercsempészet áldozatai, és sikerül elszakadni. Ez a, ez, ez a kísérő nélküliek kiskorok, ez egy nagyon széles kör. Hát őket sikerült kihozni a Bicskei menekültáborból, ugyanis az ő otthonuk az a speciális intézmény, ahol az ő beilleszkedésüket kell biztosítani. Ez egy ideig ebben a Bicskei menekültáborban volt, a kerítésen belül egy még inkább elkerített helyen ez, ez az alapvető jogok biztosának, tehát egy, egy komoly ombudsmani vívmány volt, hogy ki tudtuk őket hozni ebből a menekültáborból, mert úgy gondoltuk, hogy egy, egy gyerek integrációjának nem a menekültábor kerítése mögött kell történnie, hiszen hát magyar emberrel még csak nem is találkozik, tehát még a nyelvet sem tudja megtanulni. Őket sikerült a Fóti Gyermekközpontba elvinni, éppen szerdán voltam megnézni ezt az kísérő nélküli kiskorúak otthonát, meg kell, hogy mondjam, hogy én már nem éltem hiába, mert lényegesen jobb körülmények között vannak, mint korábban. Ami a, az integrációs folyamaton átesett felnőtteket illeti, hát bizony le, van közülük sok olyan, aki hajléktalan lesz, ezt is egy ombudsmani vizsgálat próbálta az ő helyzetüket. Mégis mit jelent a sok? Hát ez nehéz, meg azért nagyon nehéz megmondani, mert csak azokkal a, azokról a hajléktalanokról vannak adataink, akik a rendszerrel kapcsolatba kerültek. Tehát nem tudjuk, hogy hány olyan hajléktalan külföldi van, aki ugyan jelen van valahol Magyarországon, de nem tudunk a létezéséről, mert miután nem került a hajléktalan ellátórendszerrel kapcsolatban, nincs róla adatunk. Amikor én vizsgáltam őket a múlt évben, akkor körülbelül olyan 40 körüli csoport volt az, akivel aktuálisan találkoztunk, de ott olyan súlyos problémák voltak, hogy például az egyik menekültellátó szervezet azt írta az ombudsmannak, aki mikor megkérdezte, hogy hát akkor meséljenek nekünk, hogy ezeket a külföldieket hogy látja el mondjuk egy hajléktalan szálló, akkor azt írták vissza, hogy ezek a külföldiek többnyire nem tudnak magyarul, ezért még tűzvédelmi oktatást sem tudnak nekik tartani, ezért a, magyar, ezért a hajléktalan ellátó rendszer nem tud értük felelősséget vállalni. Ezt írásba adták az ombudsmani hivatalnak. Hát én nem tudom, hogy milyen, tehát el nem tudom képzelni, hogy a magyar hajléktalanok, amikor bemennek, akkor leülünk egy padra és megtárgyaljuk, hogy ez a poroltó, és akkor majd utána lesz zsíros kenyér meg tea. De hát úgy gondolom, hogy amikor arról van szó, hogy kint mínusz 20 fok van, és, és ugye az az alternatív, hogy akit nem engedünk be, az megfagy, akkor, akkor nem hiszem az, hogy a tűzvédelmi oktatás lehet a lényeges, ami gondolom arról szól, hogy ne dohányozzon az ágyba, meg mondjuk hol a, hol a kiárat, tehát azt is látni kell, hogy a másik probléma pedig az, hogyha vannak is... Igen, el... bocsánat, hogy megszegem, csak hát úgy eszembe jutott, hogy azért ábrákkal elmagyarázható, tehát nem kell ehhez nagy truváj, tényleg, tehát lerajzolom activity-be fél perc alatt, és nyerek vele, szóval, hogy... Hát nyilván sokféle megoldás létezik, de nekünk ezt írta ez a hajléktalan szervezet vissza, illetve hát az is problémát jelent, hogy ha van is ellátás, ahhoz nagyon gyakran iratok hiányában nem tudnak hozzáférni. Ugye ez Kafka a törvény kapujában, hogy ugye a hajléktalan szállóra, hogy valaki bejusson, kell egy lakcímkártyájának lenni, ami igazolja, hogy neki települési szintű lakcíme van, amit nagyon gyakran nem ad ki az adott település, mert ha kiadja, akkor a hajléktalan az ő felelősségi körébe tartozik. Igazolnia kell, hogy nem rühes, nem tetves, nem TBC-s, és úgy egyáltalán ez ugye az egyiket a Dévai utcában van a tüdőszűrés, a másik az ANTS-nél a Váci úton vagy a Gyáli úton. Tehát mondjuk egy külföldinek, aki nem ismeri egy város, de még egy magyarnak is, aki vidékről származik, komoly megpróbáltatás lenne, hogy azokat a minimális papírokat összeszedje, amit akkor kérnek tőle, ha egyáltalán hajlandók úgy beengedni, hogy nem tud magyarul. Azért, ha összefoglalom, ez azt jelenti, hogy aki kikerül Bicskéről és nem kerül, tehát nem indul el a sorsa, az kiesik a rendszerből, tehát látókörön kívül kerül gyakorlatilag. Igen, hát előfordulhat, hogy kiesik a rendszerből. Igen, ugye, bocsánat, ugye miután a menekült magyar állampolgárnak számít, a hatóság azzal érvelt, hogy hát a magyar állampolgárok egy részt is hajléktalan, hát miért lenne a, a menekült más? Boldizsár most. Igen, a, én erre beszélgetésre készülve kinyomtattam a 301 per 2007-es kormányrendeletet, és az részletesen elmondja, hogy mit kap az, aki kikerül Bicskéről. És ezek őrítő számok abban az értelemben, hogy például a lakhatási támogatás, tehát a kiköltözéshez és a, az új élet kezdetéhez egyszeri támogatásként kaphat az öregségi nyugdíj kétszeresét, esetleg a hatszorosát kitevő összeget. Lakásvásárláshoz, ha ötnél többen vannak, teljes másfél millió forintot. De ha nincsenek öten, akkor csak 1,3 millió forintot havi rendszeres támogatásként az öregségi nyugdíj összegét. Az azt hiszem 28 ezer forint most. Tehát ezekről az összegekről beszélünk, miközben James említette, hogy a letelepedési engedély megszerzéséhez azt hiszem az átlag jövedelem fölötti jövedelmet kell igazolni. Tehát egyfelől a hatóság azt várja el, hogy mindenki nagyon jól keressen, másfelől ő maga ezt egyáltalán nem kívánja ilyen mértékben támogatni. Tehát a megérhetési szint alatti összegekkel támogatja a menekülteket még az egészségügyi ellátásban is gyakorlatilag csak a sürgősségi ellátás biztosítja. Ágnes, hogyha, és ez tényleg az utolsó kérdésem, mert önöknek még kettő és fél percük van így maradni, tehát hogy, hogyha viszont elég pontosan látjuk a problémákat, és szerintem ezek elég pontosan definiált és megragadott kérdések, akkor ezeken miért nem, miért nem lehet változtatni, vagy, vagy ön szerint, vagy mennyi idő ez, vagy Szóval tényleg, hogyha látjuk, és évek óta, nyilván önök évek óta látják, akkor akkor már innen tényleg csak lépni kéne. Nem tudom, hogy kinek kellene, hogy én vagyok a legalkalmasabb arra, hogy kimondjam ezt, hogy, hogy ez akarat kérdése nyilván. Tehát, hogy, hogy milyen üzenetet küldünk erről az országról. Tehát, hogy azt akarjuk-e, hogy itt, ugye nem mindenki tudja azt, hogy sajtóban és mindenhol jön ez a tranzit, ország vagyunk című mítosz. Most valamilyen módon minden európai ország tranzitország, mert akármennyire hihetetlen Franciaországból is tovább mennek, meg Németországból is tovább mennek, mert van egy egyfajta ilyen migráció Európában. De szóval ez, a, ez hogy mi tranzitország vagyunk, ezt nagyon-nagyon erősen sugalják mindenféle forrásból, és ugye a, a joggyakorlat, az hogy, az, hogy nincs egy integrációs politika, nincs egy integrációs stratégia, hogy ezeknek mind az az üzenet, hogy nem akarjuk, tehát nem, nem ez az üzenet. Én próbálom megfejteni én is, mert hogy, mert hogy bizony évek óta nincs integrációs stratégia, meg, meg politika. Katalin? Épp az integráció kapcsán az ombudsmani jelentés szóvá is tette, hogy még az a menekült is, például ez a grúz család, aki kikerült, hogy ugye valahogy nincs utánkövetés. Tehát, hogy, hogy egy szociális munkás, aki az adott kerületben van, hogy elmondja, hogy hol kell a gázóra bejelenteni, hol kell a villanyszámlát bejelenteni, egyáltalán hogy kell ezeket a csekkeket intézni. Tehát ugye a, valahogy a, a menekült ellátó rendszer, mint, mint modell, az úgy működik, hogy miután kikerül a menekültáborból, a rendszer feltételezi, hogy egy helyi önkormányzat illetékességi területére fog kerülni, aki jó-rosszul majd segíti őt, de egyrészt az önkormányzatok alulfinanszírozottak, ugye panaszkodnak, hogy erre nincsenek humán erőforrásaik, nincsenek nyelveket beszélő munkatársaik, Továbbá az az igazság, hogy nem is nagyon tudnak feltétlenül arról, hogy egy ilyen család érkezett hozzájuk, hiszen a menekültügyi hivatal nem tájékoztatja, a menekült meg nem biztos, hogy tudja, hogy létezik családsegítő szolgálat, ahol neki be kellene menni, és tulajdonképpen mit kellene elmondania. Tehát, hogy, hogy ugye az integráció, az nem, tehát hogy mondjam, az egy hosszabb folyamat. Talán az itt ülők között is sokan vannak, akik ugye új életet kezdenek. Én akkor jöttem rá, hogy felnőtt vagyok, mikor életem első lakásában csöpögött a WC tartály, és nem szóltam az anyukámnak, hogy csöpög, és egyszer csak nem csöpög, hanem nekem kellett egy mesterembert találni. Ugye én Esztergomi vagyok, Budapest 10 akár hanyadik kerületében, ez nem volt egy egyszerű feladat. Na most gondoljuk el mondjuk egy szomáli esetében, vagy, vagy egy, egy, egy más kultúrából származó ember esetében ez egy komoly probléma. Boldizsár zárszó. Zárszó, hogy keretezzük, ugye engem szólított meg még a kávé előtt, tehát kicsit álmatlanban szóltam hozzá, most már teljesen éber vagyok. A, azt kérdezi Alinda, hogy mennyi időbe telik még, hogy eljussunk egy normális rendszerhez. Én visszakérdezek, a jó irányba megyünk? Érti? Tehát a, a gond az, hogy egyáltalán nem magától értetődő, hogy a rendszer humanizálódna, menekültbarátabbá válna, jobban érteni a menekültek ügyeit. És akkor itt jutunk ide el a, a plusz. Ehhez adódik még egy tényező, az Európai Unió részeként a magyar menekültpolitika nem független. Tehát nagyon nagy kérdés az, hogy maga az Európai Unió melyik irányba akar haladni. Az viszont függ attól, amit korábban mondtam, hogy hogy arra kényszerülnek az emberek, hogy hazudjanak, mert ha arra kényszerülnek, mert az egyetlen eszköz arra, hogy bejönnek az Európai Unióba, akkor sok olyan ember lesz, aki nem valódi menekült, ezért a menekülteket is gyanapással fogadják, ezért a rendszer egyre restriktívebb. Ha lenne rendes bevándorlási politikája az Uniónak, ami, amelyik irányba egy kicsit mozdul, akkor a menekült eljárás csak azok vennék igénybe, akik tényleg üldöztetéstől fenyegetettek, és akkor elérhetnénk oda, ahol már jártunk hogy viszonylag nagy vonalon bevonal, befogadjuk őket, ahogy a mi elődeinket befogadták nagy vonalon az akkor nagyon szegény Ausztriában, vagy az akkor igencsak szegény skandináv államokban. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, nyilván nagyon sokat lehetne még beszélni. Önöknek is, nektek is köszönjük szépen a figyelmet. Az urak még itt maradnak, tehát Endrével, James és Boldizsárral még lehet beszélgetni négy szem közt. A hölgyek sajnos kulturális program miatt el fognak szaladni, de köszönjük a figyelmeteket! Hello, welcome to the English portion of Medenki Yoga Radio Show on Civil Radio 98 FM. This is JD, and it's March 19th, 2012. Uh, thank you, Vera, for the introduction of the uh, first half of the Medenki Yoga Radio Show, talking about uh, uh lives of uh, refugees and the issue of refugees in Hungary. Well, next let's listen to uh, let's listen to a little bit of music, and when we come back, we'll listen to uh, Democracy Now. Euro, don't be skeptic, hermetic, pathetic, analphabetic, forget old cosmetic, you need new poetic, aesthetic, eclectic, dialectic. Dogmatik, dogmatic, bureaucratic, you need to become pragmatic To stop change, klimatik, automatic Need contribution from the institution To find solution for pollution To save the children of the evolution Snobizam, nacionalizam, puritanizam I am different organism Mai heroism is pacifism, altruism I enjoy biciclism, liberalism, turism Nudism, optimism, it is good for rheumatism Euro, euro, euro Euro, euro, euro Give me change to refinance Euro, euro got no ambition for high position in competition with air condition. Different mission, different school, I got only one rule, always stay cool like a swimming pool. Okay, that last piece was uh, actually the, uh, the, the music for uh, uh Montenegro in the upcoming uh, uh, Eurovision competition. So next, we're going to listen to Democracy Now on March 15th, and um, we're going to listen to part of it is going to be Jeremy Scahill, which I've played several times in the past, investigative reporter for The Nation magazine in the United States and uh, he's uh, been investigating why uh, a, a, uh, journalist in Yemen is in jail at the request of President Obama. Uh, and as well as other parts of the show, uh, other news from other parts of the show. And unfortunately, uh, I have to cut it off at the end because we only have a couple hours on this show. Uh, but you can listen to the whole show on the uh, Mindenki Yoga blog, which is at lmv.hu slash Mindenki Yoga. let's listen to Democracy Now! Pacifica, this is Democracy Now! Jimmy, you notice in the court how they have turned all of my journalistic contributions and quotations to international reporters and channels into accusations. Yemen, this is a place where the young journalist becomes successful, he is considered with suspicion. Jailed reporter Abdullah Haider Shaya. Why is President Obama keeping a journalist in prison in Yemen? That's the title of an article in The Nation magazine. We'll speak to its author, Jeremy Scahill, just back from Yemen, and with the Committee to Protect Journalists. Then Big Labor endorses President Obama. We agree all across SEIU that we need to stand for a 99% agenda and reelect our president, Barack Obama. We'll host a debate between labor journalist Mike Elk and Arthur Cheliotis, president of Local 1180 Communication Workers of America. All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. The U.S. soldier accused in the massacre of 16 Afghan civilians has been flown out of Afghanistan to a detention center in Kuwait. A senior U.S. commander said the move was made to help ensure a proper investigation and trial. The suspected killer's name has not been released, but he's been identified as a 38-year-old staff sergeant who served three tours of duty in Iraq, where he suffered a head injury. Afghan lawmakers and residents expressed anger over his exit, saying the soldier should be tried in Afghanistan. The U.S. soldier must be tried in Kandahar City. Why was he taken away from Afghanistan when he murdered innocent people in this country? He is transferred to another place to be freed. Why did he murder 16 people here? For what reason did he massacre them? We want to see him punished here in Afghanistan. Defense Secretary Leon Panetta, meanwhile, continues a visit to Afghanistan in a bid to contain the fallout over the massacre. On Wednesday, Panetta received a security scare after an Afghan man drove a stolen pickup truck onto the tarmac where Panetta's plane was about to land, then emerged from the vehicle in flames. The man later died from the burns. A U.S. commander said he believed the incident was unrelated to Panetta's visit and that the man may have been trying to run the truck into a group of U.S. Marines. At a U.S. base in Helmand Province, Panetta tried to highlight security gains under the U.S. occupation. This area was a Taliban stronghold uh, once upon a time, and now uh, a great deal of progress has been made uh, in, in, terms of Afghan security and Afghan governance in this area. Syrians are marking the first anniversary today of their uprising against the government of President Bashar al-Assad. The anniversary comes amidst an intensified push by Assad's forces to crush opposition pockets in northern and southern areas. Government forces have launched new attacks in the towns of Idlib as well as Daraa, the site of the first major protests a year ago. On Wednesday, Syrian forces reportedly sprayed buildings in Daraa with machine gun fire while conducting house to house raids. The Guardian newspaper has obtained what appears to be a trove of more than 3,000 emails downloaded from the private accounts of Syrian President Bashar al-Assad and his wife Asma. The emails show Assad took advice from Iran or its proxies on ways to handle the uprising against him, as well as mocking the reforms he promised to put in place in response. They also show Assad was briefed in detail about the presence of Western journalists in the Baba Amr area of Homs. The emails, which were intercepted by opposition activists, include messages from a daughter of the emir of Qatar advising the Assads to leave Syria and perhaps find exile in Doha. They show Assad's wife spending thousands of dollars in online purchases while Assad skirted U.S. sanctions by buying music from iTunes. The Syrian leader also forwarded a link to a YouTube video that used toys and biscuits to reenact the siege of Humps. The UN estimates more than 8,000 people have died in Assad's crackdown against the year-long uprising. President Obama is warning Iran that the window for a diplomatic resolution to the standoff over Iran's alleged nuclear activities is shrinking. Obama made the comment during a news conference with British Prime Minister David Cameron. In the past, there has been a tendency uh, for Iran in these negotiations with the P5 plus one to delay, to stall, uh, to do a lot of talking but not actually move the ball forward. Uh, I think they should understand that uh, because the international community has applied so many sanctions, because uh, we have uh, employed so many of the options that are available to us to persuade Iran to take a different course. Uh, that the window for solving this issue diplomatically is shrinking. A so-called free trade deal between the United States and South Korea goes into effect today, following its ratification last year. The deal is the largest trade agreement the U.S. has signed since the North American Free Trade Agreement with Canada and Mexico in 1994. It's been opposed by numerous labor unions and watchdog groups in the United States. According to Public Citizen, the deal is projected to cost 160,000 American jobs. South Korean farmers and some workers also oppose it, saying it threatens their livelihoods. As the deal came into effect, hundreds of people held a protest in the South Korean capital of Seoul. We want to abolish the U.S. Korea Free Trade Agreement, which will go into effect tonight. It's a deal inflicting a loss on our country. Also, the deal is unfair since it's under American law and above our domestic law. In other South Korea news, demolitions have begun to prepare construction of a naval base on Jeju Island, a UNESCO World Natural Heritage Site in South Korea. The South Korean Navy and Samsung Corporation are dynamiting the coastline with 400,000 tons of explosives. Local villagers have been fighting the construction for the past five years. This week in New York, activists held a protest outside the South Korean consulate that included a mock funeral procession for Jeju Island's marine life. We've been trying to meet with them actually for weeks, and they've denied a meeting. And so we decided we've used all the means at hand. We should just come here. And instead of just bringing ourselves, we actually brought the sea life of Jeju Island, which is currently being threatened with construction by a naval base. Allies from all around New York, including Occupy Wall Street, including the Raging Grannies, um, Filipino organizations, and Korean peace organizations, all gathered here. And we, we really wanted to, in, in essence, hold a kind of funeral ceremony protest to mourn the loss of life and to show the South Korean consulate that we were not going to be stopped. A Ugandan LGBTQ rights group has filed a lawsuit in U.S. federal court against a Massachusetts-based evangelist who allegedly, uh, for allegedly inciting the persecution of gay men and lesbians in Uganda. The evangelist, Scott Lively, is accused of collaborating with Ugandan politicians and religious leaders to foment homophobia against Uganda's gay and lesbian communities. Lively said to have helped bring forth a parliamentary measure that called for the execution of homosexuals and later for their life imprisonment. Lively is one of a number of U.S. evangelicals tied to anti-LGBTQ fervor in Uganda. Financial giant Goldman Sachs took a hit Wednesday after a mid-level executive published a scathing resignation letter in the New York Times decrying the firm's, quote, toxic environment. In the letter, Greg Smith, a former Goldman executive director who worked in London, said bosses at the firm called their clients Muppets and strove to maximize profits at the expense of client interests. He writes, quote, It makes me ill how callously people talk about ripping their clients off. In New York City, dozens of people rallied outside the Waldorf Astoria Hotel on Wednesday to protest a fundraiser for Republican presidential candidate Mitt Romney. I lived in Massachusetts when he was governor, and I can tell you that our biggest um, sign for, for Romney was a flip flop. He's the biggest flip flopper. He'll say whatever the audience wants to hear, and then he does whatever he wants to do. And the first thing he did in Massachusetts was to eliminate bilingual education and trash teachers. Adopting the language of Occupy Wall Street, a satirical group calling themselves 1% for Mitt offered a mock defense of Romney's candidacy. I'm here today to, uh, you know, tell these hippies that they should buy their own politicians. That's the American way. Uh, you know, there's no gratitude here for the Wall Street executives, the billionaires who are financing our election. Some countries can't even hold elections. You know, I think a little gratitude is in order. Some of my one percenter friends are here to tell these hippies what's up, and uh, I'm hoping that there's not a clash. But I think in the marketplace of ideas, uh, you know, we've shown that that uh, the one percenters will always prevail, whether it's uh, Mitt Romney or Barack Obama in 2012. Uh, the system is rigged for us. It's class war, and we're winning. And a New York City corruption case exposed by Democracy Now! co-host Juan Gonzalez in the New York Daily News has led to a major fine for the main contractor involved. Science Applications International Corporation has agreed to pay $500 million in penalties for the scandal surrounding the computerized payroll system called CityTime. The CityTime fraud cost New York City taxpayers more than $80 million. This is Democracy Now!, and those are the headlines. DemocracyNow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. And I'm Juan Gonzalez. Welcome to all of our listeners and viewers around the country and around the world. So, Juan, it's you who exposed the story, and you wrote yet another column in the New York Daily News today about City Time and SAIC, one of the largest military contractors in the world. Yeah, there was an astonishing press conference that was held uh, uh, yesterday by the U.S. Attorney uh, for the Southern District, uh, Preet Bharara, uh, Mayor Bloomberg, and the Commissioner of Investigations, announcing this uh, settlement settlement with uh, SAIC, one of the largest defense contractors in the country, basically to prevent uh, SAIC from actually facing criminal charges. Uh, uh, the company agreed to pay uh, $500 million. It's the largest recovery of a by a local government or a state government in the history of the United States. What did they do? well, they were engaged in a massive scheme of uh, paying kickbacks uh, to uh, city uh, co- uh, consultants and also inflating bills over a 10 year period for a payroll system that started out at $70 million and ended up costing $700 million. and it was all basically people being paid $400,000, $500,000 a year to delay and delay the creation of a payroll system for the city of New York. and after I started writing articles, articles in late uh, 2009, early 2010. By the December of 2010, the U.S. attorney uh, indicted a bunch of people. It's now 11 people have been indicted on a variety of, of fraud and uh, uh money laundering because they were setting up shell companies and accounts uh, all, all, around the world to funnel all this money. Uh, two people fled to India. they are now fugitives in India, and two have pleaded guilty. So it's a massive corruption scandal that occurred all on the under the watch of the Bloomberg administration without anyone in the government apparently knowing anything about it. Uh, but the investigation is continuing to see whether any city officials are actually involved directly uh, in the cover up. So, but SAIC not only agreed to pay $500 million, they agreed to accept a federal monitor of the company for the next three years, all in an effort to save uh, billions of dollars in contracts. 90% of their work is with government agencies around the country. So if they were convicted of criminal charges, the company itself, uh, they would have been banned from being able to get any other kind of public contracts in the future. So for the company, it's like in Monopoly. You pay $50 to get out of jail. They've paid $500 million uh, to stay out of jail uh, and to save all the rest of their contracting work. Well, congratulations on your remarkable expose that has really ultimately led to this. Yeah. Well, we're going to turn now to uh, to Yemen. Uh, the Obama administration is coming under new scrutiny this week for its role in the imprisonment of a prominent Yemeni journalist who helped expose the, how the United States was behind a 2009 bombing in Yemen that killed 14 women and 21 children. Uh, in January 2011, a Yemeni state security court gave the journalist uh, Abdullah Haider Sheya a five year jail sentence on terrorism related charges following a disputed trial that was condemned by several human rights and press freedom groups. Speaking from a cage cell in a Yemeni courtroom, Shaya told reporters at his trial that he was arrested because he reported on the murders of children and women. When they hid murderers of children and women in Abiyan, when I revealed the locations and camps of nomads and civilians in Abiyan, Shabwa, and Ahab, when they were going to be hit by cruise missiles, it was on that day they decided to arrest me. You notice in the court how they have turned all of my journalistic contributions and quotations to international reporters and channels into accusations. Yemen, this is a place where the young journalist becomes successful, he is considered with suspicion. Within within a month of Abdullah Haider sentencing, then Yemeni President Ali Abdullah Saleh announced he was going to pardon the journalist. But Saleh changed his mind after a phone call from President Obama. According to a White House readout, Obama, quote, expressed concern over the release of Shaya. Thirteen months later, the journalist remains locked up. Abdullah Haidershaya's case is receiving new attention this week following an expose in The Nation magazine by Jeremy Scahill called why is President Obama keeping a journalist in prison in Yemen? Jeremy just recently returned from Yemen, where he interviewed Shia's lawyer, Abdurrahman Barman, and Shia's close friend, the dissident politician, uh, cartoonist Kamal Sharaf. Abdul Rahman Barman described the impact of President Obama's phone call. نعم كان هناك زيارة من قبل بعض الوجهاء ومشايخ Yes, there was a visit by some social figures and sheikhs to the president, and they negotiated his release and his pardon. بالإفراج عنه والعفو عنه كنا ننتظر المذكرة We were all waiting in the office for the release memo, which was printed and prepared in a file for the president to sign. يقوم بتوقيعها في اليوم الثاني لكن كان هناك تسرع And he was to announce the pardon the next day. لدى الرئيس واعلنوا الخبر في نفس اليوم But the mediators were hasty to announce that pardon. That same day, President Obama called the Yemeni president to express U.S. concerns over the release of Abdullah Haider. المتحدة من الإفراج عن عبد الإله الأمر الذي أدى إلى عرقلة أمر الإفراج Prior to his arrest, Abdullah Haidashaya broke a number of important stories about Al Qaeda in the Arabian Peninsula. And he did that the last known interview with Anwar al Awlaki just before it was revealed that Awlaki, a U.S. born cleric, was on a CIA hit list. Shaya often appeared on Al Jazeera, and his investigative work was used by international journalists. And in the eyes of the United States, he was a terrorist. This is his friend, the political cartoonist Kamal Sharif. فحاول كشف هذا الموضوع واهتم به بقوة لكشف الحقيقة He was so interested in revealing the truth. في استغلال موضوع القاعدة لاحتلال البلدان الإسلامية واستغلالها وفي نفس الوقت كشف what is Al-Qaeda who supports it Why is it in a war with America? كيف يتم التمويل له؟ لماذا هو الآن في مواجهة أمريكا؟ كانت أسئلة نحن كلنا نحن أيضا These questions were raised by all. All of us wanted to know what is going on. We were only exposed to Western media and Arab media funded by the West, which depicts only one image of Al Qaeda. We hadn't heard other viewpoints, but Abdullah brought a different viewpoint. Joining us now is Jeremy Scahill, national security correspondent for The Nation magazine, author of the best-selling book Blackwater, The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army, and Democracy Now! correspondent. We're also joined by Mohammed Abdeldayem, coordinator of the Middle East and North Africa program at the Committee to Protect Journalists. We welcome you both to Democracy Now! Jeremy, you're just recently back from Yemen. Uh, talk about Shia, just who he is and how you learned about his case. Well, um, I learned about his case because of the bombing of al um, in December of 2009. You'll recall it was the first time that President Obama, that we know of, authorized a U.S. strike against um, against Yemen. And and when the strike initially happened, the United States position was to say nothing. Um, there were some anonymous officials that had leaked some information to news networks indicating that the U.S. was behind the bombing, but the official position was that it was a Yemeni strike and that an Al Qaeda camp had been targeted and that 34 members of Al Qaeda had been killed. Um, then Amnesty International obtained photographs of Tomahawk cruise missiles and cluster bombs from the scene and pictures and video of the bodies of dead women and children and, and Amnesty International then determined that it had to have been a U.S. strike because Yemen didn't have those uh, missiles and didn't have those cluster bombs, um, and that in fact the victims of among the victims of that strike were uh, a tremendous number of women and children. Well, the, the individual who provided that documentary evidence to Al Jazeera, uh, excuse me, to Amnesty International and to Al Jazeera and other networks was Abdullah Haider Shaya, um, and and he also uh, came to international prominence um, following the Fort Hood shooting, uh, where Major Nadal al Hassan shot up and killed more than a dozen of his colleagues um, on, on, a U.S. Army base in Texas. Um, Abdullah Haider was the first journalist to interview Anwar al-Awlaki, uh, the, who was a U.S. citizen and, and is sort of characterized as a radical cleric. Of course, he was killed in a U.S. Uh, drone strike last September. And, and because of Abdullah Haider Shia's interview with him, the sort of pro assassination punditry started to get ammunition because in that interview, Awlaki praises Nadal Hassan's shooting of these soldiers. And so that really started the ball in motion for the, the, the sort of move to kill Anwar Awlaki. I bring that up and mention that because if you look at, uh, at, at Haider's interview with Awlaki, it actually was a pretty objective interview. He pushed back on Alaki. He pointed out contradictions of previous statements of Alaki. He said to him, How can you support the killing uh, of, of Hassan's fellow Americans? Um, Haider worked with ABC News uh, the Washington Post paid his expenses for him to go and do an interview uh, with Al Laki. He was identified by the New York Times as an Al Qaeda expert. And, and all of a sudden, then, you find him becoming the target of the Saleh regime. And he is arrested uh, the first time in July of 2010, um, kidnapped off the streets, taken and interrogated, threatened, told to, uh, by Yemeni intelligence officials, stop talking about the Modula bombing. He's released onto the streets uh, in the middle of the night and then immediately goes over to Al Jazeera and does an interview on Al Jazeera and continues speaking, talking out. In fact, I think and describes what happened. Right, and describe what happened. I think Mohammed actually met him around that time in uh, in Yemen. Well, uh, uh interestingly, the the, the uh, Obama administration is claiming that he is a terrorist, that he was uh, assisting Al Qaeda. But you also talk about why he was able to get such access uh, to uh, key opposition figures to the U.S. government. Could you talk about that and right. Uh, his uh, uh, his unusual access to some of these figures? Right. he Abdullah Haider Shaya is is by marriage related to um, a, a, sort of prominent um, jihadist cleric uh, Abdul Majid uh, Zindani, who is a U.S. Treasury Department designated terrorist and the founder of Iman University uh, in, in Yemen. And a lot of, of sort of now internationally famous uh, jihadists have gone through that university, and he was someone who was of interest to the U.S. for a long time. And so, because of his uh, relations uh, relationship with Zindani, he was given access to a world that a lot of journalists are not able to gain access to. And so, he, he interviewed the heads of Al Qaeda in the Arabian Peninsula. Um, when Al Qaeda people wanted to give an interview, he would he would be one of the few journalists that they would reach out to to do these kinds of of interviews. Um, and and so he was able to access that world because of his relations. But it's important to also point out um, that Abdullah al Haider was not just a mouthpiece for these Al Qaeda figures. He was very critical of conservative Salafist uh, movements in Yemen. He also did critical reporting about Zindani, his own relative, um, and and was you know was a, a sort of fiercely independent character. Um, and, and, and so when he was tried, um, eventually, uh, first of all, he was abducted for 30 days and, and, and disappeared. His family didn't know where he was. The government didn't acknowledge it. He was arrested in a house raid. No one knew where he was taken. When he finally was uh, brought to trial, he was tried in a court that was set up by a presidential decree in Yemen with the explicit intent to go after journalists who were criticizing the regime. Um, and his lawyers say that the evidence against him included fabricated correspondence take, uh, taken from a computer that did not belong to Abdullah Haider, that was not on the initial evidence list. Um, and his trial was widely condemned around the world. In fact, he, he refused to present a defense because he said, I don't recognize the legitimacy um, of this court. Uh, in, in, fact, you know, Abdul Rahman Barman, I mean, we have, a, we have another clip of him. Uh, he talked about why uh, Shia initially was on the sort of in the sights of the Yemeni government after this modular bombing, what the significance was of that modular bombing. Let's go to that clip right now. قدرات وعلاقات كبيرة استطاع أن يعني يجمع المعلومات. The El Mujalla situation was a scandal for the United States. Abdul Ella has a lot of relationships and contacts, so he could collect a lot of information quickly and publish photos of victims who were children and women. That greatly embarrassed the U.S. and also the Yemeni government. What happened in El Mujalla was not an attack against terrorism, but an attack against innocent women, children, and families. الأسر التي قتلت في المعجلة وكان لديه أسماء استطاع أن ينشر الأسماء ويتحدث عنها ويتحدث عن أسرة مكونة من أب وأم Abdul Ella talked about the tragedies of the families killed in El Mujalla and was able to publish the names of some of the victims. وهي نائمة مع مع والدتها هذه كلها أدت إلى استياء في الرأي العام He reported on a family with a mother, father, and five children who were all killed, and a baby be killed in her mother's lap when she was sleeping. All of these things provoked public anger in Yemen and outside of Yemen. أرادوا أن يسقط صوت عبد الإله I think this issue also influenced the public inside the U.S. and the U.S. policies, and it put the United States in a very embarrassing light before its own people. They wanted to silence Abdul Allah's voice about Al Qaeda, about the war on terror, and about the crimes and human rights violations committed during this war against terrorism. كبير للولايات المتحدة وأيضا للحكومة اليمنية أرادوا أن يبقى عبد الإله Abdul Alak represented a source of great worry to the U.S. and the Yemeni government. They wanted him imprisoned to silence his voice and to also send a message to other journalists. There is an extreme fear among journalists now concerning interviews with Al Qaeda members. Before the issue of Abdul Alak, journalists were competing over who would have the opportunity to interview Al Qaeda leaders. Now they're afraid, especially after what happened to Abdullah. That was uh, Abdullah Haider Shaya's attorney, Abdurrahman Barman. When we come back, we're going to talk more about his reports. The clips you're hearing are broadcasting exclusively here on Democracy Now! Special thanks to Rick Rowley and Jeremy Scahill, uh, just back from Yemen. His piece, Why is President Obama Keeping a Journalist in Prison in Yemen? Back in a minute. وقف ودع حبيبي واسبل اجفانه واسبل اجفانه ودعا Asaf Badaji here on Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman with Juan Gonzalez. We're joined by Jeremy Scahill. His latest piece in The Nation is called "We Why is President Obama Keeping a Journalist in Prison in Yemen?" And we're joined by Mohammed Abdel Dayem, coordinator of the Middle East and North Africa program at the Committee to Protect Journalists. Talk about meeting Shia for the first time. When did you meet him? Uh, this was July 2010. I was actually in Yemen uh, to do some research on the constitutionality or, or lack thereof of, of this special tribunals. I was not there to meet Shaya per se. It was one of many people I was going to talk to. And this uh, then turned out to be just two nights before he was uh, kidnapped, abducted off of the street. Um, and immediately I could tell this was a, you know, a very, a very smart journalist uh, and, and, a journalist who, who really was willing to put a lot on the line to, to get the tough stories because they, everybody can get the easy stories. And that was my initial impression of him. And I was in, in Yemen for a little less than two weeks and I saw him right before getting arrested. And then I also happened to be at Al Jazeera right when he was released. And, and he called the him. The first time. Correct. And, and he called me he said, I'm on my way out of prison it. I'm going to go home and put it on a different jacket. This one has blood on it. I'll be there in 20 minutes. And he came and he spilled the beans on the air. So I spilled the was, beans by saying what? By saying what had happened and what they told him to do. And you know, you may not talk about this, and you're making us look bad. And really, it had nothing to do with the U.S. Uh, he was making the Yemeni government look bad. He was on Al Jazeera frequently, and and, and he revealed how the, the Yemen's counterterrorism um, tactics were, were just a failure in, in in more ways than one, and how. Uh, if you if you bombed a, a village and, and you killed one Al Qaeda guy and and you know ten families, that was probably not a good thing in the long run. It wasn't going to f- fix the problem of Al Qaeda on the wrong run. And he and he said that, and he said it very clearly and openly, and th- that made him a, a, target for the Yemeni government. And when he was subsequently arrested, and then uh, his his actual trial, can you talk about the procedures of that trial itself? The, yeah, the trial does not pass the laugh test at all, uh, and the court does not pass the laugh test. And, and actually, in my research, I could not uh, look locate a single um, case that was tried in this special specialized criminal tribunal. You can just tell by the name that this is this is not going to be a serious affair. I could not find a single case that that met even remotely like fair trial standards. So there's no transparency. Uh, there's there's no proper uh, appeals uh, process. Lawyers are deprived of, of a lot of the files. Uh, things are slid in last minute. Um, it, it just failed to meet those standards. And this is not just my opinion, but this was observed by every single person who attended uh, these sessions when, when they were allowed to attend. See, this is what's what's important to realize here. What, what's important to realize here, um, uh, and what Mohammed is saying, is that on one side of this, you have uh, major media freedom organizations. Um, you have major human rights organizations, Human Rights Watch, Amnesty International. You have every legal and human rights organization in Yemen. You have very prominent foreign correspondents who've spoken out on this case, some of whom knew Abdullah Haider um, so they're on one side of it, condemning his trial as a sham, um, talking about who he actually was as a journalist. And on the other side of it, you have the dictatorship of Ali Abdullah Saleh, a specialized criminal tribunal set up to go after journalists, and the White House. And so the, President Obama uh, is, is the, the single person keeping that man in prison right now because even the dictator Ali Abdullah Saleh was prepared to release him. And it was a phone call, not from one of Obama's people, from Obama himself, that kept him in prison. And so when I called the State Department, one of the things I said is, What is the evidence that you have to support your contention that Abdullah Haider Shia?" is, is a terrorist or is, is a, a, a affiliated with Al Qaeda. And they said, we don't have anything to say on that right now. So they, you know, that's, that, that's how much of a sham this is. So anyone who wants to say, well, Obama must know what he's doing, needs to realize that you're taking a position against major human rights organizations and journalist organizations against the United States, which is currently engaged in its biggest crackdown on whistleblowers in history. <laughs> So, so just be clear on what side of the line you're on if you're a journalist when you say that. Jeremy, I want to get all these clips and these yeah. interviews that you did while you were in Yemen uh, because they haven't been aired before. Uh, let's turn to Kamal Sharaf, the Yemeni political cartoonist. Here he describes why his friend, the journalist Abdullah Haider Shaya, was seen as such a threat. لأنه أيضا كان يركز على موضوع مهم أن صالح يستنزف الأمريكيين بعذر القاعدة He was focusing on how Salah was using the Al Qaeda card to gain more money and logistical support from the United States. This angered the regime. Now the US realizes that the issue of Al Qaeda was exaggerated to gain money. This issue pushed the regime to kidnap him one month before the arrest. يخطفه آه, قبل الاعتقال بتقريبا شهر صح؟ وخطفه من الشارع كنا ايضا مع بعض انا نزلت السوبر آه, ماركت He was kidnapped from the street. We were together when I went into a supermarket. When I came back, I saw armed people grabbing him and taking him into a car. He was arrested for hours and released after midnight at dawn. لإغراء أيضا أنه هذا الموضوع سيدمر حياتك هكذا قال له أحد المحققين He was threatened and they tried to persuade him. They told him that this issue would destroy his life. One of the interrogators told him, We will destroy your life if you keep on talking about this issue. Abdullah was the only person critical in speaking the truth about Al Qaeda. So he had significance in the Arab world and in America. كما قلت لك أربك النظام عبد الله استمر في كشف الحقائق ليس حبا لا في القاعدة ولا في الأمريكيين لكنه آمن أنه رجل يقول الحقيقة Abdullah continued to reveal facts not for the sake of the Americans or Al Qaeda, but because he believed that he was saying the truth and that his journalistic role was to reveal the facts, to reveal the real relation between Al Qaeda and America and the regime. When Yemeni journalist Shaya was arrested a second time, uh, Yemeni security forces also detained his friend Kamal Sharaf. Uh, Kamal, describe what happened. فرأيت جنود لأول مرة أشوفهم هاماتهم I saw soldiers I had never seen before. They were tall and heavy. They reminded me of American Marines. Then I knew that they were from the counterterrorism unit. يمتلكون أيضا بنادق بالليزرية حديثة ملابسهم أيضا ملابس They had modern laser guns. They were wearing American type uniform. They said they wanted us to come with them. I asked, What are we accused of? They said you will find out. نفس الوقت كانت أيضا قوة أخرى تحاصر عبد الإله في منزله و اقتحمت ايضا البيت بالنسبه لعبد الاله لانه رفض المجيء انا تجاوبت معهم ومضيت At the same time there were some soldiers surrounding Abdullah's house رفض Abdullah refused to go out, so they raided his house, took him by force, beat him, broke his teeth, and treated him cruelly. وصلنا إلى سجون الأمن القومي المدعوم أمريكيا أيضا والمشرف عليه الامريكيو مغمضي العينين We were both taken blindfolded and handcuffed to the National Security Prison, which is supported by the Americans. وصلنا إلى قب وتحت الأرض تم تسجيل معلوماتنا We were treated uh, badly uh, and then were placed in underground solitary confinement. They logged in our details. I was in dark solitary confinement for half an hour. I didn't know what was going on. Uh, we were kept for about 30 days during Ramadan in the National Security Prison where we were continuously interrogated. That was the political cartoonist Kamal Sharaf, Jeremy, who you were talking and, and to. He, you know, he was. This just shows the climate that that exists in Yemen about press freedom. Kamal Sharaf was arrested um, be, allegedly because he had drawn an offensive political cartoon of President Saleh, and because he was expressing his opinions about the Saleh government's war against a minority population in the north of Yemen called the Houthis. So he's arrested, and we're you know we're, we're showing now a cartoon that um, Kamal Sharaf drew of his friend Abdullah Haider Shaya, who's in a prison that consists of bars making up the American the U.S. flag, and then there's a an, an older white man standing next to him holding a key, and that is the U.S. ambassador to Yemen, Gerald Firestein, who has been militantly in favor of keeping Abdullah Haider Shaya in prison. In fact, when Iona Craig, uh, the the great correspondent in Yemen who who writes for the um, Times of London, uh, questioned the U.S. ambassador recently and brought up uh, Shia's case. Firestein la- literally laughed in her face and, and said he's a terrorist, and if uh, other Yemeni journalists don't do what he, he did, they have nothing to fear from us, from the Americans. And what he did, and, and this is what, how everyone in Yemen sees it, was interview al Awlaki, interview al Qaeda people, and expose that the U.S. had killed a bunch of women and children in a strike that they celebrated as a major victory against al Qaeda. So, you know, you have Kamal Sharaf arrested, and they only let him out of prison, um, this, you know, gulag he was put in, when he agreed not to draw any more pictures of Ali Abdullah Saleh. So they took away his voice in return for his so called freedom. Since Saleh is gone now, Kamal Sharaf has started speaking out again and writing out again, but this is the climate of fear that's there. And this is, th- these are the people, the government, the systems that President Obama is supporting by keeping journalists in prison and continuing to support Saleh after Saleh in, in Yemen, which is what the government is there now. And, and Mohammed, the, uh, the irony of the contradiction of the Obama administration trying to uh, pressure other governments to free journalists, but here actually pressuring a government to make keep a journalist in prison? Yeah, I mean the, the U.S. the U.S. government has a record of of uh, um, pressuring authoritarian regimes to, to release journalists who, who are being held uh, unjustly. Uh, this has happened many times and, and many times across this region. And then the problem is when you when you look at Yemen, we have this court that was designed and, and, and put in place um, only so that you can um, bludgeon journalists into submission. And this idea of a, of a, of a pardon after being convicted by this court, every single journalist that, that have been, uh, has been convicted by this court uh, was eventually pardoned. So, you know, they, they sentence you, they send a message to everybody else, uh, and then you, you go to prison for a month or two or three or four, and then uh, when it's Eid or some religious holiday or something, they go, okay, pardons for everybody, and everybody just leaves. And it's supposed to be a, a you know, a slap on the wrist and a don't don't forget who's boss here. Except in this case, it's it's spiraled totally out of control. I want to go back for the final clip to Shia's attorney Abdurrahman Barman describing how Shia was beaten and psychologically um, tortured, uh, tortured by Yemeni security forces. Abdul Haider received many threats from the security forces over the phone, and when he was kidnapped for the first time, they beat him and interrogated him concerning his statements and the analysis on the Al Mujalla issue and the U.S. war against terrorism here in Yemen. I think he was arrested based on a request from the American government. At the time of his arrest, they beat him, even though he did not resist them. He was asked by soldiers to come, and he went with them. They took him from his house, and when they were in his yard, the soldiers beat him cruelly using the butts of their guns. And one of them bit him in the chest, and the scar was still there when we met him. نفسي وضع في حمام ضيق ومعفن لفترة خمسة أيام In prison, he was not physically tortured, but he was psychologically tortured. He was put in a dirty bathroom for five days. He was told that all of his friends and family members had left him, that he was alone, and that no one supported his case. He was tortured by false information. uh, in the first session of the uh, prosecution, uh, I noticed that one of Abdul Allah's teeth was extracted and that another one was broken, in addition to some scars on his chest. That was after 25 days of detention. There were a lot of scars on his chest. We have noted that in the general prosecution minutes, and we requested a referral to a forensic doctor to prove the torture on his body. He was referred, but we have not received a copy of the doctor's report, and we have not been allowed to make a copy for his case file so far. Abdullah Haider Shaya's attorney, Abdulrahman Barman. We just have 30 seconds, Jeremy, but a couple things. Saleh was just in the United States. Clearly, the White House had total access to him as he stayed at the Waldorf Astoria and was protested. The Ritz Carlton. But at the Ritz Carlton, it was protested repeatedly by Yemenis outside. Um, so he's in close contact with them, though he returned to his country and he's not president anymore. Um, and also a question about WikiLeaks and what it has revealed. I mean, w- WikiLeaks confirmed the kinds of things that Abdul El Haider Shaya was uh, was alleging, um, and that the U.S. and Yemeni governments had such a problem with being revealed, uh, namely that the U.S. has this covert war uh, in Yemen, and that it's actively conspired with the Yemeni government to cover up the American role, and that Yemen often takes credit for operations that are, are the are U.S. operations. The final point I would make about this is that local journalists around the world, and in, in these cases, many of them are Arab journalists that no one's ever heard of. They get killed more than anyone else. They get wounded more than anyone else. They get imprisoned by these dictatorships more than anyone else. Without them, if their voices are silenced, we will not get anywhere near the complete picture of what's happening in these war zones, in these dictatorships. You see the bravery of citizen journalists in Syria. Abdullah Haider Shaya was a brave journalist. He just happened to be on the wrong side of history in the eyes of the U.S. And his crime seems to be interviewing the wrong people and having the audacity to publish another side of the story. That should be unacceptable to all journalists. He should be just as his cause should be just as important as Roxana Saberi, who was uh, who was arrested in Iran, and a huge international outcry uh, was was was made for her. What about Abdullah Haider Shaya? He deserves the support of journalists around the world he needs to be released from prison. I want to thank you both very much for being with us. Uh, Jeremy Scahill, you can go to The Nation for his latest piece, Why is President Obama Keeping a Journalist in Prison in Yemen? And Mohammed Abdel Dayem, coordinator of the Middle East and North Africa program at the Committee to Protect Journalists. This is Democracy Now! When we come back, a debate on Big Labor's endorsement of President Obama's reelection. Stay with us. That's Work by Bob Marley. And a shout out to our visitors today at Democracy Now!, the eighth graders from the Manhattan Country School. This is Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report as they cheer outside the window. <laughs> I'm Amy Goodman with Juan Gonzalez. Well, President Obama's reelection campaign received a major boost this week with the endorsement from the AFL-CIO, the nation's largest labor federation. In a statement, AFL-CIO President Richard Trumka uh, said, quote, With our endorsement today, we affirm our faith in him and pledge to work with him through the election and his second term to restore fairness, security, and shared prosperity. The FLCIO joins a number of, of other prominent unions backing Obama, including the Service Employees International Union, the American Federation of State, County, and Municipal Employees, the AFT, uh, and the Communication Workers of America. While the endorsements don't come as a surprise, they have touched off a debate within uh, some of the labor movement on the role labor unions should play in electoral politics. The unions opted to endorse Obama at an early stage in his reelection bid, despite grievances over a number of issues, including his handling of the the job crisis, his educational policies, the abandonment of the Employee Free Choice Act, and his selection of General Electric CEO Jeff Immelt uh, to chair the President's Jobs Council. We're joined now by two guests here in our New York studio is Arthur Cheliotis, president of Local 1180 of the Communication Workers of America, a union that has endorsed President Obama. And joining us in Washington, D.C. is Mike Elk, staff writer for the magazine In These Times. His latest piece is titled Not All Labor labor leaders happy with AFL-CIO's Obama endorsement. Well, welcome to you both. And Arthur, uh, start with you. Uh, the uh, the early endorsement of President Obama, what it means, and why uh, you believe it was necessary to do so. Look at the choices. We live in an alleged democracy, but but basically we have two choices to make, and there is no doubt that Barack Obama is the better choice. And so we we have to we live in this real world. It's not a theoretical world, and we we don't have the luxury of standing on the sidelines. We have to engage, and given these choices, it is clearly for Barack Obama for what he's done, the appointments that he's made, difference he's made at the National Labor Relations Board, the economic recovery, uh, uh, the, the, the seven point eight billion dollars that he put into the, the Recovery Act all of these things uh, make it clear that, that, that uh, given the alternative that the Republicans are offering, I mean, they want a theocracy, it seems. Uh, it's crazy. And so we made the obvious choice. Mike Elk, you're a labor journalist. Why are you so critical of this decision? Well, first, let me point out something. Uh, in my article, I quoted the uh, the president of the South Carolina AFL-CIO, who was critical of the AFL CIO's very, very early endorsement of President Obama, about six months before the even Democratic National Convention. And just to give you an idea of how much organized labor doesn't want this to be talked about, Donna DeWitt, the president of the South Carolina AFL CIO, was called by a top AFL CIO official and reminded that the AFL CIO funds her and they don't expect this kind of behavior. It was an implicit threat because this is an embarrassing subject for organized labor to talk about. You know, despite the talk of political independence that many many in organized labor have been talking about for the last year, uh, organized labor is still stuck in this Stockholm syndrome with President Obama. Sure, it's one thing to you know vote against Romney. It's another to say, as Richard Trumpka did, that Obama's been fighting aggressively for workers and unions. Let's look at the last month alone. Obama's passed three very anti-worker measures. Let's look at one. Uh, he passed an anti-union FAA bill, which Arthur, your own president, Larry Conan, described as making the rights of airline workers to unionize worse than it ever was union rights for airline workers are now worse than they were under Bush. And this is the only Mike, piece. I want to interrupt for one minute because we actually have the clip of Larry Cohen and wanted to get Arthur to respond. Yeah. Larry Cohen, the president of CWA, blasting these controversial provisions in the FAA reauthorization bill that make it harder for airline and railroad workers to form unions. Um, Cohen was speaking in early February. President Obama signed the bill two weeks later. It means that by statute, workers that are gone forever, 10 years, 20 years, it could be anything, employer puts them on the list, you need a majority of the whole list or you don't even get an election. And the one provision, the one advancement since the 2008 elections that we have, the only advancement in the entire country as we're under attack every minute, that's a rule. That's not even in this statute. The leadership in the Senate didn't even see fit to include in this gutting of the statute the rule that the Delta is objecting to in the first place. The rule that says, oh, it's a majority of those voting, not a majority of the whole electorate, if you can get to an election. So they've changed the rules to get to an election. You now need 50% of the so called electorate. But ours, one little crumb of an advancement is left as a rule. So the day there's ever a Republican president elected, and there's now two Republicans and one Democrat, they're going to strip the rule. The statute will remain. It's worse than it's ever been. That was the March 15th edition of Democracy Now. Uh, you can uh, find you can listen to the to the uh, the whole uh, Democracy Now! show on the Mindenki Yoga blog. You can find the blog at lmv.hu slash Mindenki Yoga. You spell Mindenki Yoga like this, M-I-N-D-E-N-K-I-J-O-G-A. Uh, you can also find us on Facebook. Just type in Mindenki Yoga. And you can also send us email. Send us email, mindenkiyoga at mailbox.hu. Thank you for listening to this week and talk to you again next week.